reláciu politické rozhovory s Milánom Uhríkom, Milánom Mazúrekom a ďalšími ich hostiami, reláciu o politike, o dianí v Európskej únii, v Európskom parlamente, na Slovensku a v ďalších európskych a svetových krajinách. Vážená milé poslucháčky a poslucháči od eh, mikrofónu a od techniky vás zdraví Miroslav Hazucha, ktorý vás bude sprevádzať reláciou politické rozhovory s Milanom Uhrikom a s jeho hostom, ktorým je doktor Miroslav Suja, ktorého srdečne pozdravujem. Zdravím vás, pán Suja. Ďakujem, príjemný podvečer všetkým poslucháčom a samozrejme všetkým fanúšikom hokeja ktorí mi píšu, že nás počúvajú a že hokej majú bez zvuku. Takže ešte raz všetkých pozdravujem. Asi ho veľa neprídu lebo eh, naši eh, prehrávajú okrem eh, snad s Francúzmi, ktorí vypadli všetky zápasy za sebou a Česi neprehrali žiaden, tak už sa pýtam, čomu bolo dobré rozdelenie, keď sme ešte aj na hokej na to doplatili. Ale v tejto relácii nebudeme hovoriť o hokeji, ale budeme hovoriť o tom, čo sa deje pod Polánou, čo sa deje v šuránoch a v okolí. Čím by ste asi takým najdôležitejším začali túto reláciu, pán Suja? Čo vás najviac oslovilo odvtedy, ako ste tu neboli v Slobodnom vysielači? je toho určite <clears throat> viacej, ale eh, non-stop sa venujem a zapájam do boja proti baterkárni v Šuranoch. To mi tak prirastlo k srdcu. Da ako som, eh, ako by som povedal, obľúbil som si tých ľudí, vžil som sa do tých ich problémov, vraciam sa do tej minulosti, kde sme my bojovali proti zlatu, či sme si prechádzali a viem, čím si teraz prechádzajú oni, aká je tá neistota koľky z nich zažívajú vyhrážky, koľko z nich chcú pripraviť o robotu, koľko majú problémy v práci, v školách a tak. A viem, viem, viem, čo to je. My sme to mali 11 rokov, tam to ešte tak dlho nie je a viem, ako dlho ich to bude trápiť a ak tento boj v Šuranoch prehráme, tak celé to okolie Šurian, aj tie priladlé obce majú zničený život, znehodnotené domy, ohrozené zdravie, bude problém s, na, e, s, to, s tým, aby vôbec ženy mali deti, aby otehotnili a tisíce tón, tisíce tón ročne jedovatých látok, ktoré tam budú použité a ktoré nebudú, ako sám investor priznal, na 100% vyfiltrované alebo očistené. Tak toto všetko čaká Šurančanov, tú najkvalitnejšiu pôdu na Slovensku, jednu z najkvalitnejších vod alebo aj najkvalitnejšiu vodu na Slovensku. Najväčšie zásoby spolu so Žitným ostrovom asi na svete na počet obyvateľov a my toto spravíme nášmu malému štátu, naši politici toto dokážu za peniaze a ich zapredal vlastný primátor s poslancami, ktorí sa natvrdo podľa informácií, ktoré nám, ja poviem, môjho názoru dali kúpiť. Takže asi tie šurany mi prirastli teraz najviac srdcu. A samozrejme, ako ste spomínali, to okolo detví, tie problémy s tými medveďmi a zahynul jeden zjalený člen rodiny, ktorý bol roztrhaný medveďom a to nikomu neželám, ale to ja vyjadrovať budeme viacej v tom. Takže toto sú dve také veci, ktoré sú. Samozrejme úzko spolupracujeme aj s obyvateľmi Žitného ostrova, ktorí si podstúpili ťažké dni a týždne s touto mašinériou, keď sa rozhodne štát ho prisluhovať, či zarábať na ľuďoch za každú cenu a vytlkli tisíce kusov dobytka zničili životy ľuďom, zničili našu, dá sa povedať, potravinovú sebestačnosť, alebo ešte viac ju znehodnotili, alebo po, už sme dávno nepotrebovali sebestační. Ohrozili firmy, ako sú mliekárna, spracovanie mlieka, mesokombináty a podobne, ktoré mali pouzatvárané zmluvy a zrazu mali toho nedostatok. Kvôli takýmto rozhodnutiam nekompetentných politikov, vedenia, správy veterinárnej a potravinovej ktorá absolútne zlyhala, vlastne doplácajú tisíce a tisíce ľudí. Ako nemám na to slovo a ja neviem, čo sa teraz v rece roztrhlo, ale volajú mi z celého Slovenska kvôli spalovňám, kvôli veterným parkom, kde všade utláčame ľudí, kde pritom veľa vecí je aj dobrých, aj tie spalovne, niektoré sú fakt ako dobré, ale nemôžeme ich dať napríklad, alebo nemôžeme ich dať do Dudiniec, do centra kúpeľného mesta, že ja neviem, 800 metrov alebo kilometr od centra Dudiniec, kde bola ohrozená voda minerálna, ktorá tam je liečivá, alebo ich dáme do Kisuckého nového mesta, chceme navýšiť spalovňu a nie je tam ani jedna nemocnica na biologický odpad. Ani jedna. A budeme to tam voziť stovky kilometrov ako všetko proti zdravému rozumu. Ja neviem, v Bratislave máme desiatku nemocníc, možno viacej, aj v iných mestách. Prečo to nerobíme tam? Prečo to nerobíme, ako sa to niekedy robilo? Že boli malé spaľovne v týchto uh, fakultných alebo koncových nemocniciach. Nie, nie, len proste za všetkým peniaze a jedno nám je, že zničíme životy, zničíme si životné prostredie. A tu, kde by mali tí ochranári vykrikovať, že je ohrozené zdravie, tak tam sú zrazu všade ticho. Ja nepočujem šuranu nejakého ochranára, že tam sú, ja neviem, 500 metrov chránené územie, šulianské soliska a podobne. Že tam dravé vtáky sú mŕtve po zemi, keď vyrúbali stromy a podľa mňa v rozpore so zákonom vyťali to všetko a všetky tie zvieratá tam pohynuli. Mám to aj nafotené. Ani jeden ochranár. Viete, to je... Aj pán Hazucha, je ťažko rozprávať, keď toto chodíte po mesti ľudia a cítite to. Viete sám, aj vy ste, ako ste vravel, rodák z látok, aj tam, čo sa deje. To... No moment, ja som rodák z Detvy, ja som sa tam narodil v pôrodnici, len na látkach no som vyrastol. <laughs> tak Čiže sa podpolanec ako vy. <laughs> podpolanec, no vidíte. Ale, na, ale v tých, na tých látkach ste vyrastol. Tak viete, máte vzťah k tomu regiónu a keď tam ľudia trpia, tak tiež vás to zaujíma. Prečo? A keď je to ešte u nás doma ale zase keď hocikade zavolajú z celého Slovenska, tak tam idem, ale človek sa nevie rozkrať, nevie by všade, tak sa snažím čo najviac z toho prejsť. Ale vrajím, tie, tie šurany vidím ako najväčší problém z toho všetkého, čo teraz na Slovensku je. Kvôli tomu, že tá voda patrí všetkým, že tá zem je tak úrodná, že by mohla uživiť celé Slovensko. A to nie je len o to, že tam teraz tu vybetonovať 500 hektárov. Ide o to, že znehodnotia tými ťažkým ťažkým, tá, tá továrna ťažký chemický priemysel, čo je baterkárem vlastne je, tak znehodnotí týmto jedovatými látkami, znehodnotí ďalšie tisíce a tisíce hektárov vody a nepreberné množstvo vody. Veď hovoríme, že tam sa denne minie milióny litrov vody. Denne, denne, pitnej a nedokážu ho vyčistiť celú. Ja neviem, ako kto toto dovolil a koľko stálo toto zradenie záujmov Slovenska si neviem ani predstaviť. Však tam sa spojil PSK, tam je klopsek zapojený naprieč politickým spektrom strany. Všetci sú ticho, nikto nechce napadnúť ten zákon o strategických investíciách, ktorý mal byť len pre štátne veci, ako sú diálnice, alebo ja neviem, líniové stavby a podobne. Nie, oni tam dali ešte aj súkromníkov. Takže to, je, to sú veci, ktoré sa teraz momentálne dejú na Slovensku a čakal som, že keď sa zbavíme toho blázna Strnavy, pardon, za výraz, ale musím to tak povedať, že konečne si vydýchneme a začne to byť lepšie. Ale bohužiaľ vo veľa veciach, vo veľa veciach je to ešte horšie. Uh, oh, len ten blázon včera zrušil úplne Roberta Fica a to hlasovanie o tej pandemickej zmluve VHO, tak dopadlo takým spôsobom, že Matovič z Fica urobil idiota, ktorý chodil po médiách, bol v STVR v sobotných dialogoch, kde rozprával o tom, že Perolám hlasovali e, a že sa nedohodli. E, potom e, bol u... Počkajte, ako sa volal... U kráľa na teatrojke. Tam tiež hovoril o tom, že vláda zaviazala ministra, že má hlasovať proti dnes ráno, tak včerajšie hlasovanie dopadlo tak, že hlasovali síce a že v podstate ten neviem, či generálny tajomník BHO, alebo akú funkciu má ten pán, takže volal Ficovi. Toto rozoberieme s Milanom Uhrikom. Lenže čo je najdôležitejšie, ten blázon z Trnavy tak eh, zrušil Fica a celá pointa spočívala v tom, že na veľkoplošnej obrazovke mu ukázal poriadok, eh, to znamená rokovací poriadok vlády, kde v prípade per roam, ak nie je absolútna zhoda, čiže konsenzom, že sa nedohodnú, tak musí zvolať osobné hlasovanie a e, Fico, vzhľadom k tomu, že to už nedokázal urobiť, lebo blázon z Trnavy ho usvedčil, že ja neviem, a teraz e, možno, že e, mimo túto tému, o ktorej chceme hovoriť, sa vás pýtam. Urobil to zámerne, alebo je tak hlúpy? Ide sa. Keby sa to stalo raz, keby sa to stalo raz, tak poviem, že náhoda, pozabudol sa. Nemôžem tvrdiť, že je hlúpy, to by som klamal. No veď dobre, lenže to je štvornásobný premiér, to nie je nejaký vena z hornej nie. dolnej. Keď sa, keď sa to stáva pravidelne, že nám tu niečo hovoria a sľubujú a potom hlasujú v Európarlamente a hoci kde, kde treba hlasovať proti, úplne opačne, ako nám tu hovoria, tak, e, tak potom čo si máte mysleť? No e, dobre, ideme e, na e, tému, ktorú ste do určitej miery otvorili aj vy. Milan Nahlik, tuším, že dnes alebo včera mal video, dnes sa mi to objavilo, hovoril o veterných parkoch a hovoril o tom, že sme v podstate stredoeurópska energetická veľmoc, ktorá máme toľko elektriny, že môžeme ju vyvážať. Fico ešte chce s Westinghouseom a s nejakými Korejcami stavať 1,2 e, gigawatt hodinový e, nejaký obrovský jadrový reaktor. Nechcem no o tom hovoriť, Číňania e, teraz majú fúzne reaktory bez e, nejakého uránu a uránových e, tyčí a likvidácie radioaktívneho odpadu. Veď nakoniec sa môžeme dotknúť aj toho, pod Polianou chceli tiež robiť nejaké úložisko, potom to malo byť niekde vo Veporských vrchoch, alebo kde... No, ale to je vedľajšia záležitosť. Hlavná vec je to, čo povedal bývalý prezidentský kandidát Milan Náhlik. Liptovská Mara nie je iba vodná nádrž eh, pre turistov a rybárov. Je to hlavne vodná elektráreň, ktorých máme na Slovensku až 31 väčších či menších. Okrem toho máme dve jadrové elektrárne, máme dve tepelné elektrárne, dva veterné parky, máme jednu paraplínovú elektráreň, množstvo fotovoltaických lokálnych elektrární, ak som na niečo zabudol, doplňte ma. No a toto všetko z nás robí v rámci Európy absolútnu špičku vo výrobe elektrickej energie, čím sa stali primárnymi vývozcami elektriky. Takže elektriky vyrobíme toľko, že by sme ňou mohli vysvietiť pol Európy. No aj napriek tomu ju musíme draho kupovať, a navyše nás dnes do ďalšej výstavby nezmyselných e, mamutých veterných parkov tlačia prospechárske skupiny, ako aj Green Deal fanatici. Do tých veterných parkov, ktoré nezvratne a natrvalo poškodia životné prostredie, zmenia rád krajiny, ale hlavne poškodia zdravia životy občanov v dotknutých lokalitách plánované výstavby týchto mamutých parkov. Takže o čo tu vlastne ide? No o nič iné. Iba o biznis. Nič iné za tým nehľadajte. Priatelia, ak e, bývate v lokalitách, kde je plánovaná výstavba týchto mamutich parkov, bránte sa proti tomu. Bránte sa proti tomu, tlačte na starostov, ako aj na poslancov miestnych zastupiteľstiev v dotknutých obciach plánovanej výstavby a skúste tomu zabrániť, lebo nakoniec vám naozaj zostanú už iba oči preplač No a ľuďom, ktorí tlačia na pilu, aby sa to postavilo, tak tým zostanú rozprávkové zisky, pretože naozaj v tomto prípade ide iba o bohapustý biznis a nič iné, nič hodnotné za tým nehľadajte. A ja som asi pred dvomi dňami tak čítal jeden taký celkom zaujímavý článok, poviem z neho aspoň tú pointu. A tí, ktorí sa snažia, tí tzv. investori, a stavať tieto veterné e, parky a tie obrovské turbíny, ktoré idú do výšky až o 200 metrov, tak e, tvrdia, že oni to už majú tak e, geniálne premakané, že dokážu v prípade, ak by nejaké hejno vtákov letelo na tú turbínu, takže ju dokážu zastaviť. Mne to už prípada ako to sovietské poručíme vetru dažďu toto nemôže povedať normálny človek, pretože tá, len tá jedna lopatka, tak tá to, e, tony váži a e, má obrovskú dĺžku a to už ani nehovorím, že pod tými turbinami sa e, vysušuje prostredie, tam sa klíma zmení veľmi zásadným spôsobom. Každý je idiot, kto si dovolí v svojom extra viláne obce dať postaviť takýto veterný park, pretože to zničí celé to prostredie. A to už ani nehovorím. Teraz dnes ráno hovorili o tom, že čo sa týka úhynu včiel, tak je najväčší za posledných 20 rokov. Blíži sa to niekde k 25% bežný uhyn je okolo 7 až 8 Len kvôli tomu, že e, bola teplá e, zima a teraz je veľmi chladná jar. Ale e, vráťme sa k tomu podstatnému. Vy ste bojovali aj v Bábe a inde proti týmto veterným turbinám. Máte nejaké informácie, ako to v Bábe vyzerá? alebo na iných miestach, kde plánujú tieto veterné parky, títo všelijakí čerpači eurofondov a iných hlúpostí? No, všade je to asi rovnaký postup. Snažia sa nejakým spôsobom ovplyvniť starostu a poslancov, alebo aby mali aspoň väčšinu. To je úplne ako cez kopír, ak máte všade rovnaký postup. Niektorí sa dajú, niektorí nie, niektorým sľubujú e, nejaké ako výhody pre obec, samozrejme z toho vyplývajú, tak pod Prahou to podsúvajú, že výhody aj pre nich. Nikto vám sa neprizná, že či na čo zobral alebo nie, ale takto je to rovnaké. Samozrejme, nikde to ľudia nevítajú, sú všade ľudia proti tomu. Dokonca bolo aj referendum, kde ľudia sa riadne vyjadrili, že sú proti tomu, čo nečakala. Sa že to bola tam pani starostka. Ju to prekvapilo, ale bohužiaľ je to tak, moja zlatá. Ľudia sú proti tomu a žiadne peniaze im zdravie ani pohodu z veľké elektrárny neprinesú. Ľudia si vyjažia viacej svoje zdravie a svoj, svoj kľud ako niekedy pár jedincov, že je schopných zapredať vlastnú obec. Ale tie veterné parky, ako ja si myslím, že to je úplne nezmysel, však aj nová administratíva USA uh, eh, odporúčila, teraz neviem, či Veľkej Británie, čo komu nechci zrušiť na pobreží všetky tie veterné parky, ktoré má. Ako je, je to podľa mňa úplný nezmysel. Druhá, druhá vec je, že sme veľmoc, čo sa týka výroby elektriky, áno, s tým sa dá súhlasiť, a potom sa pýtam, keď sme naposledy som bol v Národnej rade, sa hovorilo, že na dva roky elektrárne predali elektriku. A no, to keď... bolo e, za Sulíka. Sulík ich e, vypredal dopredu. Ako je to vlastne možné, e, že štát má určité percenta, aj keď zanedbateľné niečo okolo 30% alebo tak nejako, alebo 33%, lenže zas na druhej strane tak eh, predsa nemôže niečo takéto urobiť, že vypreda to eh, aj eh, do budúcnosti a ja neviem, to akože po nás potopa a potom obrovské ceny a potom zazmluvňa, či pardon, zastropujú elektrickú energiu na najvyššej možnej sádzbe, aká je a potom máme obrovské problémy s tým, že ceny na trhoch klesnú, niekde na Lipskej burze a my máme zastropované ceny a po ten strop už nikto nechce ísť. To máte tak, ako keď v hypermarketoch vám niečo zdražia a potom je kartelová dohoda medzi tými hypermarketmi, že plus minus 5 centov si držia tie isté ceny. Tak viete, je to smutné, keď sme to vtedy kritizovali, ako som chcel dopovedať, že smer, hlas, aj my. Že povedať, dobre, keď tá zmluva skončí, že buď to zaplatíme, alebo naháme ju dobehnúť a, a budeme rozdávať ľuďom peniaze, aby to proste, alebo znižíme cenu, umelú cenu elektriky. A pokračuje sa v tom ďalej. Naďalej sa predáva cez to Lipsko, my vyrábame 50-60 eur za megawatt hodinu a nakupujeme ho 3 krát, 4 krát, 5 krát, niekedy aj 10 krát drahšiu. A vrajím záleží, či je to spod, alebo je to <clears throat> nejaká iná forma Prečo? Ja sa pýtam, prečo? Však sme povedali, toľko a toľko potrebuje Slovensko, tak toľko si rezervujeme, niekto štát aj vykúpi, zálohuje, to je úplne jedno za túto sumu a nemusí dotovať ľudí, 3 miliardy a ten zvyšok, čo máme, tak nech sa predá na burze, kľudne. Ale konkurencia schopnosť firiem klesla, ľudia žijú od výplaty po výplatu, hľadajú si dve, tri roboty, aby prežili, ceny všetkého stúpajú, platy nie. Takže to je ako zlý prístup a pritom na čo sa to srbovalo? Keď už mám tak povedať, použijem ten slávny výrok do psej matere. Nech si z nás nerobí blázna. No. A, a, a, a nič sa s tým nehybe. A to, to nehovorím o... Ako vrátim sa naspäť k tej baterkárni, že čo sa tam deje, aby sme si povedali nejaké nové veci, keď sme to chceli vidieť, aby sme sa vrátili aj k tomu, tak eh, tí chlapí a ženy a partia ľudí aj vlastná stránka Ukromte Šurany, tak vyžiadali si podľa zákona 211, aby ministerstvo životného prostredia sprístupnilo dokumenty, ktoré zaslal Gip na posúdenie tzv. veľkej EI. A odpoveď znela, že im ho nemôžu poslať, lebo ho nemajú, že ho vrátili investorovi. Ale tam mi hovorili, ale právnici zo zákona sa to má zverejniť. Lebo týmto pádom sa vylúči akákoľvek pripomienkovanie verejnosti a ministerstvo vlastne nahráva investorovi. To znamená, že sa im to nepáči, ako sa zachová ministerstvo životného prostredia a bohužiaľ musím im dať za pravdu, čo ma mrzí. NH Invest, štátna firma, začala tlačiť na archeológov, aby do dvoch týždňov ukončili prieskum. Sú tam veľké archeologické nálezy, ktoré by mali byť mesiace, možno roky, dá sa povedať, skúmané. Nikomu na tom nezáleží. Teraz čisto len o biznis. Rýchlo, rýchlo, potrebujem to mať. To znamená, že ich naháňajú, aby to rýchlo ukončili. Teraz stával sa tam kríž, na pamiatku toho, čo sa tam deje a potrebovali tí ľudia viacej papierov ako MHV Invest na celý industriálny park, aby postavili jeden kríž, ktorý má základňu, ja neviem, meter krát meter, možno menej. Takže takáto je tam ona proti tým ľuďom. Čerešnička na torte, aby ste neverili, 9.5. sa išli klas vence k pamätníku Milana Rastislava Štefanika, ohlasili to riaditeľky obchodnej akadémie, kde sa to nachádza, že není žiadny problém. A keď tam v piatok prišli, tak brány boli zamknuté, aby sa tam nedostali. Aby sa tam nedostali. Tak sa pýtam Becíka, ktorý vyhral vďaka okresu Nový zámkom, že župany, ktorý pod ňou tá škola patrí, kto prikázal, keď riaditeľka slúbila, že to bude otvorené a nakoniec to bolo zamknuté. Kto to prikázal zamknúť, keď nadriadeným tej riaditeľke je on? Tak sa pýtam, kto? A ten pamätník, na ten sa skladali všetci šurančania, bol bežne dostupný 24 hodín denne a teraz je tam, názor, teraz je tam tabulka, že bude medzi 8 a 12 a že bude zamknutý. Tak som zvedavý, ako tie deti budú chodiť, tie, čo chodia zo školy neskôršie ako o 12 alebo, <laughs> alebo ráno pred 8 či budú preskakovať plot. Ale obmedzili prístup Slovákom k ich vlastnému pamätníku, však to není mysliteľné, čo si táto vláda a mesto Šurany robí s vlastnými občanmi. Toto, nemôž, toto nemôžeme dovoliť. A toto sa stále deje v Šuranoch. Toľko porušených zákona, ako bolo tam a trestných oznámení. A, a nič sa nedeje. Nič. Veď ako to, ja, ja neviem. Neviem si predstaviť, neviem si predstaviť, že by sme boli vo vláde a že čuším, že chodím na tie verejné hovory ako huliák a ja neviem, ako som povedal, ten vyžatý ševčík, pardon, zavíraz ešte raz, nech sú ľudia, akých chcú, ale serema, keď niečo slúbi. Ja si myslím, že keď generál dá slovo, tak to má dodržať. A figu urobil Borovú, nedodržal nič, oklamal tých ľudí. No Mirko, ja vám eh, poviem toľko, že ja mám v telefóne eh, piatich eh, europoslancov, okrem Uhríka a Mazureka sa nemôžem na tých ďalších vôbec spolahnuť, dokonca šiestich. <laughs> a teraz viac ako 20 mám v Slovenskej národnej rade. A teraz vám poviem jednu úplnú takú maličkosť a e, toto na chvíľu rozvediem. A keď e, Smer bol v opozícii a ja prajem Smeru, aby bol vždy v opozícii, lebo vtedy tí poslanci sú schopní niečo pre ľudí urobiť. A napriek tomu, že som to tlačil cez viacerých poslancov, jednalo sa o tú humanitárnu pomoc pre chudobných ľudí. To znamená, aby dostali tie potravinové balíčky, lebo na to bolo 26 miliónov eur vyčlenených z Európskej únie a buď sa využijú, alebo e, sa jednoducho nevyčerpajú a prepadnú. Tak e, Tiež rovnaká situácia bola, 5-6 mi to e, slúbili. Nakoniec nikto ani tú interpeláciu na toho ministra e, v tom čase bol Krajniak ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý to mal zabezpečiť, tak nedali. Tak e, nakoniec som sa naštval a zavolal som Ľubovi Bláhovi a on povedal, pán Hazucha, ja vám to vybavím, keď chodím k vám do relácií minister práce v tom čase Jano Richter, tak normálne ja som mu to poslal, tú interpeláciu, on to doplnil o svoje skúsenosti a veci a normálne e, tú humanitárnu pomoc títo chudobní ľudia dostali. Teraz neexistuje. SNS-kárskych e, poslancov som oslovovať, nie toho Boha. A takisto členov vlády alebo štátnych tajomníkov. Nikto nechce s tým urobiť vôbec nič. Úplne kľudne, ja neviem kvôli čomu. Či Fico povedal, že e, keď sme my v koalícii a vo vláde, tak na Slovensku nie je chudoba. Tak ide e, do tých obchodov, keď sa e, zvýšila DPH a všelijaké tie spotrebné dane, vrátanie tých zosladených nápojov a tak ďalej že koľko čo stojí. Hovoril som o tom, obyčajná brbláva hnedá voda štokvelta kolova stála 19 centov pred tromi rokmi, teraz stojí 95 v Tesku. Tak to išlo 5-násobne hore. A čo zdraželo na tej vode? Volá, kedy Fico povedal geniálnu myšlienku, že Flašik je taký génius, že vyrobí v podstate on vyrobí z vody Coca-Colu. No, nevyrobí. A teraz prehrám ďalšiu zvukovú ukážku. Zdravím vás, priatelia. Nachádzame sa momentálne v obci Holice pred polnohospodárským družstvom. Tuto v tomto družstve máme okolo 720 750 kusov dobytka, z toho je asi približne 450 dojníc. Tak vážení farmári, chcem aj mene každého jedného tu na Slovensku farmárov požiadať vládu, nech prehodnotí svoje rozhodnutie, aby nedošlo ku katastrofe, aby sa zbytočne nepozabíjali tieto zdravé zvieratá. Priatelia, ja by som chcel upozorniť na to, že všetky kusy hovedzieho dobytka, ktorú ktoré spomínal kolega, sú negatívne, majú testy spravené, že sú zdravé, tak nevidím dôvod, aby ich vláda vyvraždila. Majú tu prísne bezpečnostné opatrenia, vidíme, že tu majú dezinfekčné brány a že zákaz vstupu. Sú zvieratá uskladne alebo uchovnené tak, aby nedochádzalo k kontaktu s cudzými ľuďmi. Sú splnené všetky bezpečnostné opatrenia a preto, ak by došlo, že tento chov vláda zlikviduje na silu, tak je to čisto už len politické rozhodnutie a nemá to nič spoločné so zdravým rozumom. Takže nachádzame sa na druhom objekte v obci Veľká Lúč. Tuto za nami ľudia vidíte, je farma, kde sa nachádza okolo 300 kusov dobytka, z toho je 200 dojníc a približne asi 100 bíkov a ešte k tomu sú aj teliatka nejaké. Mám tu priateľa vnútri v objekte, odkedy bola vyhlásená karanténa, tak odzri sa odtiaľ nepohol. Je to ošetrovateľ zvierat, stará sa o tie zvieratá, dodržuje všetky hygienické podmienky, aby sa nenakazili tie zvieratá. Takže preto asi neopúšťa tento objekt preto im opúšťajú tento objekt. Ako klobúk dole pred ľuďmi, ktorí sa dokážu takto obetovať, len aby zachránili svoj chov. No bohužiaľ, ako vidíme, je v tom ochrannom pásme, kde sa vláda rozhodla, že vyvraždí aj daný chov, ktorý sa nachádza za mnou. Myslím si, že tu ide znova o zlyhanie, či už politické, alebo štátne veterinárne a potravinové správy. To nie je možné, aby sme takto bezhlavo poslúchali Európsku úniu na úkor našich vlastných občanov a chovateľov. Nachádzame sa v obci Bataš v časti Milionovice. Priatelia, preto sme tu, lebo tu sa stala taká veľká krivda, ktorú berieme asi najťažšie a samozrejme aj obyvateľka, ktorá tu bola. Ako sa volala? Tamara. Pani Tamara, ktorá nebola doma, kde nabehli jej nejakí ozbrojení chlapí a vystrieľali jej 32 kusov. Áno. 32 kusov hovedzieho dobytka, o ktorý sa starala bez toho, že by o tom vedela. Dokonca ešte mala aj nejaké vyhrážky a Snažili sa ho potom ovplyvniť, že spätňa by antidatovala nejaké veci ohľadom tohto incidentu. Samozrejme nezlakla sa, aj keď má zlomené srdce za týmto hovedzím dobytkom, o ktorý sa starala a podala trestné oznámenie na, generál, na generálnu, alebo teraz už neviem, na okresnú prokuratúru. Do Dunajskej stredy. Do Dunajskej stredy na okresnú prokuratúru. Verím, že budeme mať k tomu aj ďalšie podklady, že vám ich ukážeme a budeme sledovať osud tejto tvrdej ženy, ktorá sa nezdáva a ktorej štát zobral to najdrahšie, čo mala. Dobre, pán Suja, toto bola ukážka a váza ďalších eh, poslancov eh, zo strany Republika. No a teraz sa vás pýtam, ako to vyzerá eh, s tou pani Tamarou a ako to vyzerá s tým očkodňovaním tých ľudí, alebo len pár vychytralcov tak zarobilo na tom obrovské peniaze a títo chudáci, ktorí ma vyvraždili celé stáda, tak ostanú na labe? No, aby som vám povedal pravdu, budem k tomu mať viacero informácií, by som to vedel úplne potvrdiť v piatok, takže veľmi vyjadrím sa k tomu len tak okrajovo. Tá slečna Tamara tu berem ako najväčšiu krivdu. Ona tie zvieratá chovala nie kvôli tomu, aby mala nejaký zisk, mlieko alebo meso, ona ich chovala kvôli tomu ako domácich miláčikov. Keď zomreli niekde starí ľudia, tak ona, a nemal sa kto tie zvieratá stará, tak ona si ich zobrala. čiže ona urobila útulok hospodárskych zvierat? Áno, zobrala. áno, presne tak. Keď niekde boli týrané zvieratá hospodárske, tak si ich zobrala, lebo sama je chovateľkou zvierat. Sama je, že chová zvieratá. Normálne na farme pracuje, tak to je jej povolanie. Je to jednoduchá mladá slečná, ktorá nerobí politiku, nerobí nič, proste má rada zvieratá, mala tam kamerunské kozy, mala tam ošípané, mala tam hovedzí dobytok. Nebolo to 32 kusov, bolo to 31, aby sme boli úplne presní. A niekto prišiel k nej len kvôli tomu, aby vyfakturoval strašné peniaze štátu a zarobil, že keď ona je taká jednoduchá, že sa nevie brániť, nevie ani dobre po slovensky, tak jej vyvraždil celé to stádo vo vnútri u nej doma, vo vnútri vo dvore, spojené budovy s rodinným domom, čo je v rozpore s akýmkoľvek zákonom, či o zbraniach, o polovníctve, o všetkom. Tak ten polovník William aj s kolegom prišli a išli to vystrieľať. Ten kolega, keď videl, čo sa tam má diať, tak odišiel a tento nejaký funkcionár eh, polovníckej organizácie tam, budem vedieť presné meno, lebo bolo konkrétne aj podané trestné oznámenia, to vystrieľal sám. Do hodiny to stade všetko odviezli. Je 10 kilometrov od najbližšej farmy, ktorá bola akože, kde bola tá nákaza a nechodila dva týždne domov, aby neohrozila tie svoje zvieratá. A aj tak prišli a vyvraždili ich. A pritom z jednej strany susedia chovajú, z druhej tým sa nestalo nič. Vyfakturovali štátu, máme faktúry a štát im to vyplatil. Čiže čisto len podvod na nešťastí ľudí, na nešťastí tejto Tamarky zarobiť. To, to, takí ľudia, to sa nedá nazvať ani ľuďmi, že toto dokážu. Boli pár evrám, ale toto boli ako strašné prachy, to nebolo pár evrám, aby toto urobili a zničili niekomu život. Aj teraz pôjdem za ňou asi piatok, potom pôjdem aj na viacero tam ďalších stretnutí a vraj nenecháme, nenecháme to len tak. A na to všetko ešte na to sa aj prídu vyhrážať nejaký policajt, vysoko postavený bývalý policajt, ktorý slúžil vo najvyšších funkciách a robí pre nejakého oligarchu, aj bývalé ktorého, kým to nemám nepoviem. A ten sa je prišiel vyhrážať, že aby to nahala tak a nedala neviem čo. A keď zistil, že my sme už to trestné oznámenie podali, že ona to podala, že sme dali právnu pomoc, tak sa skoro sláznil. Tak som zvedavý, ako, ako to idú teraz vysvetľovať. A to už nehovorím o ďalších, že ako sa to znova teraz asi pred týždňom do, tá, do toho zapil ďalší orgán štátnej správy a v rozpore so zákonom žiadal od ďalšieho orgánu, aby mu boli poskytnuté informácie tohto trestného oznámenia, na čo nemá právo. A to, to, to všetko sa dozveme v piatok k tomu viacej veci, ale vrajím, že toto, čo sa tam dialo, len táto jedna firma, táto jedna firma tohto nejakého, to môže povedať Sulku, ak si dobre pamätám, alebo tá organizácia, alebo čo to má občianske združenie, tak podľa tých faktúr, ktoré mám, ak sú pravdivé, a to sú, lebo to vypadá, že sú to originály prefotené, tak zarobila asi 600 tisíc eur. Neviem, koľko z toho bolo u tejto Tamarky. A dokonca, že tento človek má byť vyznamenaný, že to takto bravúrne zvládol že mu ministerka jedna nemenovaná sedí v klíne a že pozná ministrov a neviem koho a že si tam môže dovoliť robiť, čo chce, že sa tam vyváža na hamri a ohrozuje ľudí. Keď hovoríte o odškodnení, pamätáte si, na začiatku bola taká kauza, že mali tam zabíjačku a prišli a tej rodiny a zobrali meso s mraziakov, že môže byť nakazené. Tak sa im vyhrážali, že ak to budú rozpitvávať, nedostane ani euro odškodné, že ak to budú rozpitvávať, tak sa im vyhrážal starostá, že to nená tak, že podá na nich trestné oznámenia za krivé svedectvo alebo nejaké krivé obvinenie. A takto, takto tam ľudia žijú v strachu. Ovládajú pár, pár jedincov, ovláda orgány štátnej správy. V každom tom výbor, alebo v tom, ako sa to volá, rýchlo mi teraz vypadlo, čo je ten tým, ktorý rieši celú tú, eh, celú tú karanténu, rieši, alebo celú tú slintačku a krývačku tam, ten bezpečnostný, tak tam je priamo členom, alebo tam má svojich ľudí. Žiadni odborníci, žiadni veterinári, žiadni s takými skúsenostiami, čo to už zažili. Čisto len, by som povedal, úradníci. A hovorili mi, keď tie krávy strieľali, tie tisíce kráv, keď ich strieľali, zabíjali, že to tam dávali rušičky, aby ľudia nevideli, to nebolo vôbec humanným spôsobom, že to bolo strašné. Telce vytrhávali železnými hákmi od tých kráv a tak ich, <laughs> skúšali ich elektrikou zabiť, čo sa im nepodarilo a podobne. Že to, to nebolo možné, že to ľudia na ten, tí vojaci nemali na to žalúdky, čo sa tam dialo. Len kvôli tomu, aby niekto zarobil. Len kvôli tomu, aby niekto zarobil. Že boli dva dní pred skončením karantény, že stratili akékoľvek príznaky tej slintačky a krývačky, tak mali dva dní na to, aby to ešte v tom čase, aby rýchlo to vytlkli celý ten chov. A deň, noc to zabíjali. Deň, noc. Takže no. toto, toto sa tam dialo. Toto. No, takto sa vás I dám to hovorí ešte poviem jednu vec, ktorú Ale. môžem povedať. Ja Jasne. zverejním aj mapku, ako to bolo nakazené, presne skaly maďarské obce, skaly to akože išlo. Žiadny vietor, nič. Neurobil štátny orgán veterinárne potreby správy zlyhal úplne. Neurobil žiadne opatrenia. Presne po hlavnej ceste, hlavná cesta, ako ide sú presne tie ohniska nákazy, kde boli. A vypadá to, že ako keby to bolo úmyselné v tých najväčších kovoch, a povieme si, ako tie chovy boli dotedy ekonomicky a koľko na tom teraz zarobia a či to bolo umyselné alebo nebolo, nech sa rozhodnú ľudia alebo orgány činné v trestnom konaní, ak si dovolia vôbec voči tomu zniesť nejaké obvinenia. Ale ak by sa to malo vyšetrovať dole na juhu, tak tam sú kúpení absolútne všetci. Tam sa tí ľudia tak boja, že proste nič, nič. A pre tých najbohatších ľudia robia tí, čo predtým robili štátne správe, mali dbať na to, aby sa dodržiaval zákon. Tak akože čo chceme? Ale vrajím, že mne sa môžu vyrať, koľko chcú. Je tam taký jeden chlán, Alexavo alebo Šani, ktorý sa nebojí, povie, ľudia mu volajú, vie po maďarsky, perfektne, po slovensky, komunikuje s nimi. A proste on je, mu to tak priaslo k srdcu a tie problémy tých ľudí, že proste deň, noc na úkor svojej rodiny rieši, volá, zistuje, dáva dokopy materiály a verím, že raz budú zodpovední za toto niesť, niesť ako svoju vinu, že budú za to potrestaní, lebo není možné, že dneska v 21. storočí aby ste si vy zachránil zvieratá domácich miláčikov, ktorí máte. Nechodíte domov. Neviete o tom nič. Máte doma 80-ročného starého oca. Ten vraví, že zabite radšej mňa ako tie zvieratá, odoženú ho preč a postrieľajú ich vo vašom dvore, veď to nie je v dnešnej dobe možné. Pán Hazuka, viete, čo sa to deje? Teraz, keď ja sa rozhodnem, že tu psi majú besnotu, tak mám všetky psi po všetkých rodinných domov v podetve postrieľať len aby som za to zarobil peniaze, som ich postrieral a zarobil a vyfakturoval štátu. Veď toto sa tam dialo, takáto krivda. Tí ľudia plakali, báli sa, triasli sa. No veď, dobre, pán Suja, vyfakturujú to štátu a štát je kto? To je... A, to sú politické strany alebo kto? A štát, tak to sme my, vrátane všetkých daňových eh, poplatníkov. Čiže vyfakturujú to nám ako daňovým poplatníkom a Fico vyjde s ďalšou konsolidáciou. Už to možno nebude 2,7 miliardy, ale budú to 3 alebo 4 miliardy, ja neviem. A, čiže e, povedať, že vyfakturujú to štátu, štátu zo štátnej pokladne zaplatí. Viete, ale e, najväčšie svinstvo na tom je to, že ako e, keby tie peniaze padali e, z nejakej helikoptéry e, dolu a nevyberali sa od nás, daňových poplatníkov, či už priamými alebo nepriamými alebo spotrebnými daňami. Toto ma najviac rozčuluje, keď a to vám nemám za zle, vy ste povedali, že ako to vnímajú tí ľudia, že štát to zaplatí. Zaplatíme to my všetci. A zaplatíme Aho. to cez zvyšené dane, poplatky a všetko ostatné. Strašne všetko Alebo prípadne na úkor služieb, na rozvoj infraštruktúry, ano. na rozvoj, ja neviem, miest a obci. Proste niekde tie peniaze budú chýbať. Buď ich niekto zaplatí, alebo niekde budú chýbať. Len kvôli tomu, len kvôli tomu, aby sa pár súkroníkov nenažratých ktorí majú prepojenie na najvyššie politické špičky, ktoré teraz vládnu, aby sa obohatilo. A im je jedno, čo za nimi ostáva tí ľudia. Veď toto ako je sen. Ale vraj som, že nenecháme to tak, ideme tvrdo do toho a už sa normálne teším na ten piatok, na tie dôkazy a vrem, kašlem na to. Na, nasral ma, poviem vám na pardon za ten výraz, aj Fico, keď začal obhajovať ministra a šéfa tej štátnej veterinárnej potravinovej správy. Však on bol možno odborník na eurofondy alebo na čerpanie nejakých projektov. Ale tí odborníci, ktorí sa tomuto celý život venovali, tak povedali, že keď tam oni jednali, tak on robil kávu. Alebo pýtal sa, kto si akú kávu dá. Tam neboli veterinári, tam neboli odborníci, boli tam len úradníci, ktorí rozhodovali a tí úradníci boli ovplyvňovaní týmto miestnym oligarchom a vraždili to jedne, jedna hlava, nehlava. A on ešte aj teraz má dostať medailu, že ako to zvládol, tak to už je ako nagrcanie. No je to príšerne odporné, lenže zás na druhej strane. Ono sa to prejaví trhovo tým pádom, že stúpnú ceny najmä hovedzieho mesa, lebo ho bude nedostatok, alebo to meso dovezú zo zahraničia veľmi pochybnej kvality. A mne napadla taká myšlienka, že keď Rusi nedovolia Ukrajincom eh, vyvážať eh, tú pšenicu, eh, či náhodou oni nebudú chovať nejaký či už hovedzi dobytok alebo svine na porážku a či to nepôjde sem, či to náhodou nebude nejaká recipročná záležitosť, aby sa zaplatilo napríklad za slovenské zbranie. Ako mô, môže to byť všetko, aj keď za slovenské zbranie sa platí tvrdý, tvrdý cash, ako nejdu zasa zadarmo, na tom sa takisto zarába, lebo tie zbranie by inak nedávali. Ale <laughs> neviem, neviem si predstaviť, však si povedzte, že jeden chov, keď tedy, teraz neviem presne, ktorý to bol, tak to bol výpadok 100 tisíc litrov mlieka denne. Viete sám, že kol, čo to je 100 tisíc litrov mlieka denne. Automaticky nie, že môžu narast ceny hovedzieho dobytka, ceny hovedzieho mesa, oni už narástli. Oni už narástli. To znamená, že málo tu ten priebeh. A teraz povieme, aha, nútení sme Mercosur, či ako sa volá kvôli tej zmluve, že teraz sme nútení brať predsa len z tej Argentíny to v úvodzovkách kvalitné meso, ktoré prešlo pol sveta a nesplňa žiadne normy, ktoré u nich nie sú žiadne, iba u nás v Európe a ani na Ukrajine nie sú. A príde sem zrazu a zlikvidujeme aj ten zvyšok, čo nám ostal, lebo tej cene sa nedá konkurovať proste. Keď nemôžete dodržiavať žiadne opatrenia, tak proste nemá šancu polnospodár, či už chovateľ hovedzieho dobytka, alebo ošípaných, alebo aj ktorí sú, čo uh, pestujú nielen živočišnú výrobu, ale čo majú aj rastlinu a prichádza z Ukrajiny, uh, toľko obila prichádzalo a kukurice kontaminované, že to nie je možné. A dneska a... som videl, alebo včera som videl, teraz neviem, takú tlačovku, kde hlas vyzýva, že proste, aby sa z tej Ukrajiny nedovážalo. Ale to, u nich to končí tou tlačovkou. Som zvedavý, veď sú vládna strana, čo majú čo využi- vyzývať. Oni to automaticky majú stopnúť. Žiadny dovoz, nič na Slovensko takéhoto. Ale splnili si povinnosť tlačovku, spravili sme. A týmto pre nich končia. Toto je nagrcanie z takýchto politikov. A pán Suja, 15 minút máme do konca prvej časti. My by sme sa mali k tej hlavnej téme konečne dostať, aby e, sme mali dostatok e, času. Možno, že ukrojíme aj Milanovi Jurikovi. Medvede v Detve a v okolí. A my sme sa včera o tomto rozprávali asi pol hodinu. Mohli by ste aspoň nejaké gro povedať, to najdôležitejšie, čo sa vlastne pod Polanou s tými medveďmi deje, lebo už, eh, ja neviem, eh, či váš eh, primátor bude zapisovať medveďov ako občanov detvy, alebo ako? <laughs> primátor je z toho nešťastný, tlačí na nás ako na polovníkov, musím primátora pochváliť, že robí všetko preto, ako aby to nejako tým ľuďom uľahčil, ale on legislatívu nezmení. Môže chodiť do Bratislavy, môže žiadať, len je to problém dlhotrvajúci a mrzí ma jedna vec, že pred voľbami, či už do Vúcky, tými poslednými, alebo do Národnej rady, tak tu bolo strašne veľa protestov v Detve. Za účasti všetkých starostov z okresu. A vysvetloval nám tu Roman Malatinec, Rudo že vyriešia problém za dva týždne, keď tam budú. Roman Malatinec bol 3 roky vice županom. Huliak je dva roky tam je ministrom. Nedvíha tým ľuďom ani telefón. A proti ktorým bojoval, tak teraz s tými nemá problém sa ukazovať niekde na predstaveniach filmu aj s Malatincom. A oni idú na predstavenie filmu o medveďoch a my tu Janka Vilhana pochováme v detve, ktorého medveď roztrhal. Viete, to je doplaču. To je doplaču, že aké svine títo naši niektorí sú. Pán Hazucha, toto nie je možné. Len minulý týždeň tu došlo k viacerým útokom. Našťastie len na hospodárske zvieratá. Hovorím našťastie, lebo v tých domoch bývajú ľudia, v tých domoch bývajú deti. A my to tam chodíme každý deň strážiť, aby sme ich odohnali, lebo ich tam nemôžeme ani zastreliť v tých domoch, alebo pri tých domoch to vám zákon neumožňuje. Nedovolí dovolí nám odstrel medveďov, ale v lokalitách, kde tie medvede momentálne ani nie sú. A tam, kde ohrozujú tých ľudí, tam nemôžeme. A to, to, toto je na hlavu postavené. A vidím, že napríklad teraz mu skrytil by som, keď som povedal, že ministerstvo nechce, ale ministerstvo chce. A ďalšie orgány tomu bránia, proste, aby sa to nestalo, aby sa to nerobilo. Už nehovorím o tej Ursii a týchto kaďakých ekof, teroristov, fašistov, ktorí proste medveď je im prednejší len kvôli tomu, že majú z toho peniaze. Viete, keď si otec ide prejsť sa na svoje vlastné pozemky, pár stoviek od domu, na svoje vlastné, po svojich lúkach, do svojho lesa a nepríde a ide za ním jeho syn a nájde ho roztrhaného. To, to povedal, že nepraje nikomu, a verí, že sa to už nebude stávať. Preto povedal, že áno, že môžeme spomínať aj jeho meno, aj všetko, ako sa to stalo. Je to Janko Vilan mladší, otec bol Jan Vilan starší. Ako je to naša vzdialená rodina, ale tu v detve je každý rodina skoro. A potom príde nejaká Ursia, nejaký Martinský a hovorí, že to je kvôli tomu, že sa krmi alebo vnadí. Tak sa ho pýtam, Joško Martinský, kto vnadí pred Teskom? kto hnadí pred kostolom, kde chodia tie medvede, kto hnadí v tých domoch, kde chodia tie medvede, kto v centre detví pri poverčí detvách, po fitku, pri kláštore, na krpelnom kopci, kto tam hnadí, však tu ľudia nechodia do lesa, čo celý život chodili, ja som chodil s deťmi, sami ako deti sme chodili, tam neboli žiadne medvede. A on mi povie, že od 91. je tam diálnica pre medvede. Aká diálnica? Čo sú toto za chorí ľudia? A nejaká Terekova sem príde a povie, toto je v nadisku na medvede, čo sa robí ochrana na stromy, sa natiera proti tomu, aby ho raticová zver, zver neožierala tú kvoru, tak sa natiera a ona povie, že to je v nadisko, že toto lákame tak medvede, veď toto je tak sprostá žena, pardon za výraz, a toto držia v markíze. A potom ľudia tomu nerozumejú a veria, že to tak naozaj je. A potom ľudia musia zomierať. Deti nechodia do školy v prírode. Deti nevedia, čo to je les. My sme v tom lese vyrástli, tam neboli žiadne medvede, nič. A zrazu je to není možné, čo tu toho je. Idete vonku, včera sme boli tam, kde zasa rozbil e, kuríny a hospodárske miestnosti medveď. Už je to nalasené na okresnom vole, tak sme tam boli dve hliadky strážiť. Ha, ani sme sa tam nezahriali a už volali z druhej časti, že prišla medvedica s malými 100 metrov od domu, že im tam beha. V intravelane mesta a cestou dole zasa na skliarové novostavby sa dobíjala do domu, kde majú malé deti, štyrikrát házali petardy a ona cez pod chcela preliesť. A toto sa tu deje. A nejakí blázni, blázni idú hovoriť, že to nie je. Veď zabudaja sa to začalo, veď to je strašné. Zabil prvého človeka, to si pamätáte. A Budaj bol taká svinia, to musím povedať, že v posledný deň, keď mal zaplatiť, ja neviem, tých 20 tisíc, či koľko mali odškodné, že sa ešte odvolal. Taká špina to bol tento človek. Tak ta, to bol prvý človek. A odtedy ďalšie máme tri umrtia. Dve priamo, alebo, tri, pri, tá, alebo štyri dokonca. Neviem teraz, nie, tri zabitia a jedno bolo to, že medved naháňal, napadol a spadla zo skaly žena a tam mu potom ešte dorazil. Tak to bolo to štvrté. 60 brutálnych útokov sa skončilo rozsiahlými poreniami, psychickými traumami. A toto všetko trpia tí ľudia. Aj tí majú právo na pokojný život. Nie, aby im nejakí blázni z Petržalky hovorili, že ako sa majú oni správať a ako robiť nejakú osvetu tak ich zavrem do toho lesa, nech tú osvetu si tu robiť oni. Keď matka bránila svojho syna, prepichla ho vidlami a teraz tam majú zasa problémy aj s medvedmi, aj s vysokou zverou, tak im povedali, že si majú na, urobiť metrový plot No dobre, lenže štvormetrové ploty sa robia proti migrantom, aj tak e, cesto prejde. A e, teraz, ak ten e, medveď prejde cez dvojmetrový plot, tak je len otázka času, kedy naberie tú odvahu a prejde aj cez štvormetrový plot. To Ale budú to robiť ináko ako na koncentráku s osnatým drôtom nakloneným dopredu, alebo ako ja si to neviem predstaviť. Tu treba jednoznačne eliminovať čo najviac medveďov, znížiť ten stav. To nie je možné. Keď počujem ako viacerí odborníci z celého sveta, že toto nie je riešenie, tak do psej matere nech si ich zoberú. Keď prejde medve české hranice, tak sa zrazu stratí. Keď sa nejaký objaví Rakúsko, Taliansko, Nemecko, tak ho naháňajú dotedy, kým nezmizne. Tak čo idú oni nám hovoriť, tak nech si zoberú každý z týchto krajín 200, 300 medveďov, nám to stane nejakých 500 možno a bude v pohode. Tak tu máme okolo 5000 medveďov. A viete, niekedy e, začia socializmu, tak e, chodievali tzv. zo západu a devízoví lovci, ktorí strieľali medvede. Prečo by e, teraz neprišli sem loviť tie medvede? Lenže zase nie medzi domami alebo medzi panelákmi niekde pred Teskom alebo čo ja viem, na tržnici alebo kdekoľvek inde. No. Ešte sa vás pýtam na jednu veľmi dôležitú vec, o ktorej sme včera hovorili. Tí ľudia, ktorí sa bránia pred tými medveďmi a spôsobia i tým medveďom nejaké zranenie alebo dokonca ich e, a zabijú v sebaobrane, tak vy ste hovorili, že ich pokutujú. Trestne stíhajú, pán Hazucha. Však aj tuto kúsok, v tuto Bystrickom kraji chlapčo zastrelujú medveďa, tak je tam trestné stíhanie Veď sa tam robí, ja neviem, rekognícia, alebo ako sa to presne povie, ten policajný výraz teraz neviem, že ako sa to stalo, či strieľal v slahu, či lehu, alebo čo, prečo, či predsa ten medveď išiel na alebo nie. No nie, vidíte s malým detskom, medvede 5 metrov od vás, ide ku vám, no tak idete, otočí sa, neotočí sa, no tak jasne, že ho zastrelím. A chytil by som toho, by som vyskúšal, tak poďme robiť tú rekonstrukciu toho, čo to chce. Pustil by som živo medvedia, tak vyskúšajme, či pôjde ku vám a dá mu papierovú pušku alebo tie plné, čo má rabkáče, že čo by robil. Veď toto nie je možné. A ideme ľudí, ten, čo sa bránil proti tomu Medvedovi tou sekerou, ak ste videli to video tak nedávno, tak aj ten dostal pokutu. je maku, lebo som sa nepýtal. Po, ten, čo bol s tým psom e, niekde, tak za to, že mal psa, ktorý ho bránil pred tým medveďom, tak dostal pokutu za to, že mal toho psa. A môže psovi ďačiť za život. No. To ako tá legislatíva je tu celé zlé. A tí blázni, čo nás zastupujú v Európarlamente, ako Viezik, Hojsík a podobní spejskári, toto je na, ako nagrcanie. A to už nehovorím o tej kdh tam. To je horšie ako pejskári. A toto ide rozhodovať o tom, že ako sa ide u nás žiť na vidieku, alebo celá Európska únia. Čo my sme s Kanzem? My sa nevieme postarať o seba sami. Však medveď je krásna šelma, ktorá do prírody patrí. Ale nie je takéto množstvo, že život medvedia je dôležitejší ako život človeka. A potom tu bežia, behajú za primátorom, že keď sa niečo stane, že tu niekoho zabije, že sa boja o svoj život. Ale nie tí ľudia, čo tam žijú, ale tí blázni, čo tých medvedov ochraňujú. No, pustil by som ich dohoriť, ak nech sa skrýva pred ľuďmi v hore, tam, kde tie medvede sú. Tam sa nemusí bať, lebo medvede sú vegetáriani podľa nich. A no, podľa Budaja. <laughs> Áno. Takže asi tak. Odlov medveďov absolútne slabý. Byrokracia strašná. 11 trestných oznámení, že teraz dali títo blázni z mimovládok za to, že sa strelil medvede na ministerstvo, účastníci konania, že sú polovné organizácie. No idú vláčiť ľudí po súdoch, chápete to, že medvede zabíjajú ľudí, nedovrej zvon a oni idú vláčiť ľudí po súdoch za to, že oprávnene odstrelili medveďa, eliminovali. Kde sme? Ako? Ja hovorím, ja nepotrebujem ani tie trofeje, nič, zoberte si ako štát a predajte, že kašleme na to polovníci. Ide o to, aby tí ľudia do tej hory mohli chodiť, veď to nie je možné, aby si mohli do svojej chodiť, nie do parkov národných, nie niekde do nejakých kde sú nejaké uzavreté alebo oh, no, lesné celky, ktoré sú na nejaký výskum, ale do, normálnych, do normálnej hory, ktorá je hospodárska, ktorá je ich, ktorá nie je ani štátna napríklad, že tam môžu ísť nič. Nič. Ja si teraz pamätám na Dobroči, na Dobroči, viete, kde je Dobroč, tak ste odtiaľto. Áno. Tak na, medzi Dobročou a, bože, ak sa tam volá, tá, ešte pred Dobročou odbočíte doľava. Bzova, nie na Dobroči, Bzovej, zle som sa vedel, na Bzovej je pionierský tábor, taký indiánsky totem, je celý schátraný. Nikto tam už nechcel dať deti, tie deti tam vyrastali v prírode, učili sa, ako rastie mak, ako, kde sú hryby, ako sú stromy, aké sú stromy, aké sú rastliny. Mali tam potok, je to opustené, zdevastované, zničené, lebo nikto už nechce riskovať, že tie deti prídu o život. Chápete? A to, toto, my sme vyrastali v súlade s tou prírodou, vážili sme si, ochraňovali sme ho. Nám nikto nemusel vysvetľovať, čo máme chrániť, ako máme chrániť. Tie hory sú tu vďaka nám, tá zver je tu vďaka nám, nie vďaka týmto bláznom fašistickým, ekoteroristickým. teroristickým a ja sa vždy tak rozšúrim, keď to vidím, lebo nemôžem počúvať tie keci, keď ich počujem v tom televízore, aj z toho PSK alebo z týchto rôznych my sme les a podobne. Však oni si na tom urobili výnosný biznis, čerpali eurofondy, chodili na oné rôzne granty, či z nášho rozpočtu, európskeho rozpočtu, chodili si fotiť medvede, chodili da, mali možnosť chodiť do zakázaných území, kde nikto iný nebol. Proste celú tú horu si uzurpovali pre seba. A výsledok? <laughs> 60 ťažko zranených, ťažko, psychickými traumami, to nehovorím o ľahkých zraneniach. 4 mŕtvi od 2021. 4 mŕtvi? To, kde sme? A to nehovorím o tom, že tam už teraz nechodí nikto. Keby tam chodili ľudia normálne, tak to tých mŕtvych je koľko? Veď to pozrie ako bio, medvedia ako biologickú zbraň. A sľuboval nám Huliak, ja si to doteraz pamätám, ja si to pamätám presne, do dvoch týždňov, keď budem v parlamente, vyrieším problém medveďa. No tak ako ho vyriešil? Že máme ďalších troch mŕtvych. A keď mu ľudia volajú, čo im nasľuboval, tak im nedvíha telefóny. A potom ešte má tu drzosť niekde vykrikovať, že také peniaze nemysleli, čo by si mňa kúpili. No, tak čo si máme mysleť? <laughs> Dobre, Huliak je kategória sama o sebe No, ehm, to ešte, škoda ešte, no, ešte, jednu vec, vám poviem, že vyznačené chodníky, že sa má chodiť len po vyznačených chodníkoch. A ten eh, medveď eh, má čo, eh, nejaké bariéry, to ako keby Áno, ten medveď ako keby ten medveď fungoval ako tá robotická kosačka, že tam má nejakú zábranu pri tom chodníku. To sa zrazili s čím? S tankom alebo rovno s lietadlovou loďou? To je sprostosť. To je taká sprostosť ako zastavenie pred hejnom vtákov či krdlom vtákov tej veternej turbíny niekoľko desaťtonovej. Ja, ja, ja, ja som raz videl, keď tu spomínate tú turbínu, ja som raz videl také video, keď ho zasekol zrazu niečo sa poruchalo. Tak tie listy, ktoré vy hovoríte, sa zlomili ako zápalky a lietali na všetky strany. To zotrvačnosťou ich otrhlo. To znamená, že v živote sa nedá tá turbína zastaviť, keď tam nejaký krdel takov pôjde. Ale veď to je hlúposť. Existujú nejaké brzdy na tie turbíny, aby to určitú e, tú kritickú rýchlosť neprekročilo, e, lenže <laughs> to je e, taká záležitosť, že ona sa dá spomaliť, aby ju nerozbilo, keď eh, je, čo ja viem, nejaká výchrica. A eh, už tu máme Milana Uhrika, tak eh, pozdravujem ťa, Milanko, ahoj. Ahojte, pozdravujem všetkých, počujeme sa? Áno, všetko. Áno, počujeme. Super. No tak fajn, som rád, že si sa pripojil. Ja pripomeniem našim poslucháčom, že táto relácia je vysielaná naživo. Pokiaľ budete mať nejaké otázky, pán Suja za chvíľu odíde, ale pokiaľ bude vedieť, tak vám bude odpovedať pán Uhrík. Číslo do štúdia plus 421 910 473 440 a samozrejme môžete využiť aj e, sociálne siete, Telegram, Signál, WhatsApp. Obidva ja hostia e, sú na aplikácii Jitsi Meet, takže môžete e, využiť volania. Samozrejme, e-mailová adresa studio.bb.juh zavináč gmail.com Pán Suja, ešte tak, ako som vám slúbil, nechám vám, aj keď je tu už pán Uhrík, dokončiť túto tému ohľadom medveďov. Čo vy v republike hodláte s týmto nechcem tu nazvať neriešiteľným problémom, lebo ten riešiteľný je pomerne ľahko, ale viete, kde nie je vôľa, tam nie je cesta. A kde nie je cesta, tak eh, tadiaľ vlak nejde ako sa hovorí, alebo aspoň auto. <laughs> Ty no, myslím no, nejakú eh, trať. Republika máme, pán Hlasúka, vyhnutie republika máme v tomto jasné. V prvom rade je ochrana ľudí, život človeka je pre nás posvetný a to najdôležitejšie. Eh, toto keby sme my boli volali, tak v živote nedopustíme. Radšej, ako povedal, teraz neviem, ktorý minister bude chodiť po súdoch, po súdnych sporoch ako po pohreboch. Nikomu to neprajem. Ako ja by som rád toto zakončil slovami mladého Janka Vilhana, že to, čo som zažil ja, neprajem nikoho. Keď som si kúsok od domu našiel oca roztrhaného, kde útok bol priamo na hlavu, tak si viete predstaviť, keď som videl tie fotky, čo, ako to vypadalo, aby toto zažívala žiadna rodina a ďalšia rodina. Preto verím, aj som vystúpil vtedy s nami, s Kufom, že sa to už nebude opakovať a že nebudú nejaký blázny klás, nejaké trestné oznámenia, byrokratické prekážky, a aby sa konečne tento problém a tá eliminácia začala riešiť tak, ako nám sľubovali pred voľbami. Nechcem nič slubovať, ale poviem to rovno a u nás slovo platí. A to aj predstavník môže potvrdiť. Keď niečo slúbime, tak to dodržíme. Keď sme boli tam, tak toto v živote nedovolíme a tento problém sa dávno rieši. Či už na pôde Európarlamentu alebo priamo doma. Na to je viacero možností, len to treba chcieť. A ak nám za to zoberú nejaké peniaze, tak nech nám zoberú. Ale život človeka, život človeka je pre nás prednejší. A tým by som sa rozlúčil práve no, všetkým um, divákom príjemné počúvanie. Um, momentálne, eh, počkaj eh, Mirko, neutekaj, eh, lebo Mila nám vypadol, asi vidí, že nie je momentálne pripojený, neviem, čo sa stalo tak e, my budeme ešte e, chvíľu pokračovať ďalej, e, kým sa pánovi Uhrikovi podarí nadviazať spojenie. No, takže... Čo by tak ak si... máte nejaké otázky ešte k to nech sa páči zatiaľ. No, mňa by zaujíma, zaujímalo najmä to, že čo hodláte vy z republiky robiť ohľadom tých šúrian, lebo to je neviem, či uholný kamen tejto vlády alebo náhrobný, pretože oni idú tam aj e, cez mŕtvoly tých e, ľudí, ktorí tam boli pochovaní pred x rokmi. Tým hovorím... Pán Hazuka, pán dve... ja vám to poviem takto. Áno. Ja vám to poviem takto. Nie sme vo vláde, takže je to ťažké. Ale keby som bol na tom mieste Huliaka a Ševčíka a tých, tej panty okolo neho, a bol som v tých Šuranoch a slúbil som to tým ľuďom. Tak si nedám podmienku, že chcem byť ministrom, aby som podporil vládu, ale dám si podmienku, keď som to tým ľuďom slúbil, že tie Šurany nebudú. A keď mi ho nesplnia, tak táto vláda nebude a nebojte sa, ako by mu ho rýchlo splnili. Takže to, toto je ten problém, že prednejšie bolo to korito, ako to, čo slúbil s tým, ľuďom, tým ľuďom. A ja, keby, to tak, keby som bol tam ja, a hoci kto z miest z republiky, však Milan Uhrík má rodnú dedinu kúsok odtiaľ, v živote by sme toto nedovolili. Nikdy. Ako investície vítame. Pravda, že nie sme proti investíciám. Slovensko otvorená ekonomika, potrebujeme to. Ale nie tu tam historicky nemajú nič spoločné s chemickým priemyslom, s výrobou batérií, s autovýrobou, s ničím. To je polnohospodársky región. Ako som sa veľakrát opakoval, kde je najúrodnejšia pôda, my ju ideme zničiť, kde je najkvalitnejšia voda, my ju ideme zničiť. A nech mi hovorí, kto chce, čo chce, ako je to pre Slovensko výhodné. Ja hovorím, že nie je. A stojí si za tým. A to ešte len budú vidieť tí ľudia, ktorí teraz nevedia, ako to na nich bude mať dopad. Lebo veľa ľudí napríklad v Nových zámkoch nevie, že to bude mať dopad aj na nich že čo vlastne nastane, keď tam tá fabrika naozaj sa rozbehne. Že dokážu splniť všetky tie podmienky a že štády bude dotedy vychádzať v ústretí, kým to tam nedokážu. Tak ako to, toto je náš postoj. A za tým si stojíme, by sme to nedovolili nikdy. Nikdy. Sú veci, ktoré áno, že sa dajú robiť kompromisy, lebo je to všetko o kompromisoch, keď chcete s niekým byť v koalícii, ale toto je červená čiara, toto by nebolo. V žiadnom prípade. A mrzí ma, že tam chodia opozičné politické strany, že podporujú tých ľudí. A hovorím, prečo nenapadnete ako poslanci, 30 poslancov, zákon na ústavnom súde? A vidíme, že ako rozhodne ústavný súd o strategických investíciách tento zákon. No KDH že to nám slúbiť nemôžu. Matovičovci sa takisto na to vykašľali, že nie. Ale chodiť pomedzi ľudia a slubovať, to je najľahšie. Ale oni majú možnosť podať tento návrh, ale nechcú, lebo tam majú svoje vlastné v niektorých častiach záujmy. A to je to. Neviem, vypadá, že Milan asi sa pripojil znova. Aha, už ho vidím, tak e, všetko v poriadku, tak e, e, budeme ďalej pokračovať s pánom Uhríkom. Tak... Dobre. Dobre. Mirko, môžeš sa rozlúčiť s poslucháčmi, tak... Takže ešte raz príjemný večer všetkým poslucháčom a vám príjemný zvyšok relácie a Milan, pozdravím ťa. Dobre, ďakujeme, Miro, ahoj. Majte sa. Dobre. Milánko, čo máte nové v Európarlamente? Začneme s tým a potom prejdeme na domácu politickú scénu, lebo tu je to hotové harakiri. No, ja sa trošku ospravedlňujem za ten technický zmetok, ale naozaj som aj teraz práve v Bruseli, priamo vo svojej kancelárii a prišiel som presne z výboru, ktorý sme doteraz mali. No a čo nové? No tak Vie sa toho veľa, samozrejme. E, diváci, poslucháči určite to všetko vnímajú e, a často aj nevnímajú, lebo sa deje toho toľko, že je náročné to vnímať aj pre, pre profesionálneho politika alebo nejakého žurnalistu, novinára a nie to ešte pre bežného občana. No ale zase vám môžem povedať, že napríklad teda dnes sme v Bruseli tu v Europarlamente hlasovali o e, tzv. správe o stave právneho štátu v európskych krajinách v Európskej únii. To znamená aj na Slovensku. Táto správa bohužiaľ prešla. Je to taká typická, tá každoročná bruselská šikana, kedy proste socialisti, progresívci, zelení šikanujú štáty za to, že, že nedodržiavajú tzv. pravidlá právneho štátu, a že, že nie sú dostatočne transparentní a demokratickí a poznáte všetky tie, tie zaklinadla, tieto bruselské. No a Poviem len dve, dve také pikošky, čo prešli napríklad v súvislosti so Slovenskom, že ako teda bolo označené Slovensko, keď to tak môžem povedať, v tej správe, tak socialisti, to je bývalá frakcia Smeru, e, napríklad odsudzujú zrastajúcu diskrimináciu, nenávisť a násilie proti špecifickým skupinám ľudí v rôznych členských štátoch, obzvlášť v teda Maďarsku, Slovensku a tak ďalej a sú takisto hlboko znepokojení diskriminačnými e, opatreniami uvedenými v Bulharsku a Maďarsku. Tam sa totiž prijali zákony na ochranu detí pred LGBT agendou na školách v oboch týchto, týchto štátoch. A takisto sú znepokojení navrhovanými zákonmi e, na Slovensku proti tzv. No, a toto počúvajte dobre, lebo toto teraz dúfam, že sa nepomýlim, keď to budem čítať proti tzv. skupine LGBTQIA+. Eh, keď ste si všimli, tak sa to rozšírilo o jedno nové písmenko, táto skrátka na konci pribudlo už Ačko. A ja som teraz zistil, To je čo? <laughs> Ja som pred chvíľou zistil, čo to znamená, to sú asexuáli, to, to sú ľudia, ktorí proste nemajú záujem o sex, alebo jednoducho sa nechce mať akurát tak sex. Ja neviem, <laughs> sa s kolegom na tom rehotali pred pár minutami. E, e, že musím takto zachádzať do takejto témy, že to tam vôbec dávajú, ale ja neviem, odkedy je proste eh, nechutná sex dôvodom na eh, nejaké, eh, na nejaké diskriminačné pocity a na nejaké, viete, protidiskriminačné opatrenia a podobné veci. Kde to kedy bolo? Pane Huzuka, vy ste starší, ja neviem, vy si pamätáte, že keď, keď sa niekomu proste ľudov povedané nechcelo, tak, takže to bolo dôvodom na, na nejaké protidiskriminačné opatrenia na písanie nejakých správ o jeho diskriminácii a podobných veciach. Ako do takejto situácie, do, takejto, do, takejto, do takéhoto stavu sa dostala celá tá Európska únia, celý ten Brusel, že naozaj toto sa rieši na úrovni Európskeho parlamentu. Dobre, máme volajúceho poslucháča, predpokladám, že sa mu podarilo pripojiť. Môžete hovoriť. Dobrý deň, Jozef. Jo, e, posluchať. Neviem, je tam ešte pán Suja, alebo... Pán Suja e, pred chvíľou odišiel, ale môžete pánovi Uhrikovi položiť otázku. On je predseda strany, je europoslanec, tak by mal vedieť všetko. <laughs> Dobre, pýtajte ja, ja sa. Som, ja, ja som veľmi pozorne počúval e, tú reláciu, keďže ste už v na ňu upozorňovali. Ja mám iba také dva poznámky. Dve poznámky, že, po našom. Alebo dve poznámky, tak vy na východnom Slovensku tak hovoríte to e, so Stankovičom no, no ale... konca kraja. Počúvam, <laughs> počúvam, počúvam, počúvam nemecký jazyk na švajčiarskom e, normálne štátnom rádiu Švajčiarske Rundfunk SRF bolo teraz asi pred dvoma, troma týždňami, tak približne, možno aj neskôr to sa dá dohľadať na internete, prípad, keď vo Švajčiarsku rys e, napadol nejaké domáce zvieratá farma to bola krátka správa a farmár ho, toho rysa odstredil, aj keď je zákonom chránený. Takže mal v tom síce problém, ale neviem, ako to dopadlo, to je jeden prípad. Takže to chcem odkázať pánu Sujovi aj všetkým týmto ľuďom na Slovensku. A druhý prípad je, už sú registrované medvede, ktoré majú pôvod, že vraj zo Slovenska, ale prechádzajú e, do tých e, talianských dolomitov, e, to je niekde na juhu, juhu Rakúska, alebo takto nejako a bol tam prípad e, v roku 2020, keď e, mladá dievčina, zhruba asi 20-25 rokov, e, bežala po nejakom mimo mesta, hej, proste pod horskom, pod horskom chodníku a medveď ju napadol, rozhožal, roztrhal a doslova tí ľudia normálne stratili nervy a čo mali svoje vlastné zbranie legálne, tak urobili hon na, na toho medvedia a tieto ochranári ako vy tam máte nejakých tých, ja neviem, zachraňme les a vlk alebo proste, tam normálne v tých dolomitoch sa mohli dosť prepačením aj pokakať aj celá vláda, lebo prišiel tam minister a doslova skoro chceli ministra od, odbachnúť. Takže také dva prípady a môj odkaz je, že keď pán Suja alebo aj pán Uhrik poznáte tých ľudí, ktorí vám robia problémy, tak ja by som urobil veľmi rafinovanú vec, že by som tých ľudí normálne pozval na nejakú stretnutie do tej hory aj z toho Európskeho parlamentu, keď tam pán Uhrik pozná hej, tých, ochra- tých ochranárov, či už toho Hojsika, alebo nejaká viedika, či akého. Mhm. Dobral by som ich tam do detvy, e, normálne, že ideme niečo ugrilovať a doslova by som ich tam normálne v tej hore nechal. Zavrel by som ich tam, nechal by som ich tam, môžu sa stiažovať, môžu sa blážniť, môžu dávať súdne pojednávanie alebo neviem, žaloby a doslova by som ich tam nechal a nasloval by som mi tam nechal minimálne aspoň 1-2 dní, aby som mi nepustil tam made. Tak, takto by som robil rafinovanie aj so všetkými týmito, aj slovenskými e, ľuďmi, ktorí sú na Slovensku, alebo aj so s európskymi. Takže asi toľko. A uvidíte, ak vy rýchlo pochopíte. E, takto, e, spýtam sa vás, máte nejakú konkrétnu otázku na pána Uhrika? Na pána Uhrika mám takú otázku, že čo bude s tou von der Leyenovou, hej, že ona vôbec sa nemala stať e, Euró- predsedničkou Európskeho parlamentu, keďže sa vedelo, že je skorumpovaná. Ja som sa pána Uhrika asi pred dvoma, troma týždňami pýtal jednu normálne priamo otázku, že za celú jeho pôsobnosť v Európskom parlamente, keďže vieme, že tam je asi zhruba cez 35 tisíc e, týchto, eh, jak sa to volajú, lobbystov, hej, ja volám legalizovaných mafiánov, tak som sa pýtal pána Urika, že či už bolo oslovený nejakými lobbystami, za úplatok, aby urobil to alebo ono. Takže proste to všetko, čo sa deje, aj, aj ten zákon o lobizme na Slovensku, to je proste iba legalizovanie mafiánskeho uplácania. To je všetko zlé. Ej, tak ja neviem, proste robte v tom parlamente ako za Slovensko, normálne tam border chaos, ja vidím tie videá, ktoré robíte pán Uhrík, kde, kde jednoducho poviete, že ako môže skorumpovaný štát alebo proste nejaká, nejaká osoba hovoriť o nejakej demokracii, a hádam, keď tam ešte bude Európska únia o ďalšie volebné obdobie, tak dúfam, že sa na to dostanú ďalší slovenskí ľudia a to isté aj na Slovensku, lebo jednoducho, keď budete nastavovať zrkadlo týmto európskym hajzlom, tak eh, a verejne na videá, tak jednoducho takto budú, tak sa hovorí, fackovaní ako panáci. Takže asi toľko, ďakujem. Dobre, eh, ďakujem vám veľmi pekne, pán poslucháč. Som rád, že eh, volajú poslucháči <laughs> zo zahraničia, alebo Slováci zdá sa na to kašľu podľa všetkého v včera alebo dokonca v nedelu, tak som mal dlhý rozhovor s poslucháčom Pavlom z východného Slovenska, ktorý e, žije v Británii, volal do e, jednej relácie, ktorá sa vysielala z Bratislavského štúdia neviem, asi eh, ho tam nevedeli prepojiť alebo niečo také, tak eh, skúšal všetky čísla, ktoré boli na našej web stránke, dovolal sa ku mne, tak hovoril, že aká je katastrofálna situácia vo Veľkej Británii potom, ako odišli z Európskej únie, ako sa to tam výrazne pre tých eh, námezných robotníkov z strednej a východnej Európy zhoršilo. Lenže ja tu mám pripravenú jednu takú ukážku, pánu Hrík ohľadom toho, že keď už pán poslucháč sa vás spýtal na to, pani Pfizer, tak pán Hrica e, tak natočil jedno video. Je to e, celkom zaujímavé video a z toho dôvodu ho prehrám celé. Asi pred 8 rokmi sa konal súd s bývalým strávcom koncentračného tábora v Studhofe, ktorý sa nachádza v severnom Polsku pri meste Gdaňsk a v období najväčšej aktivity ho stražilo spolu s ukrajinskými nacistami aj 3000 nemeckých nacistov, medzi ktorých patril aj tento nacistický strážca Johan Rehbok. Keď sa tohoto bývalého strážnika súca spýtal, či vedel, čo sa dialo v plynových komorách, tak jednoducho povedal, že sa tam konala nejaká dezinfekcia a nevedel, že tam tých ľudí zaviejú plynom. Jednoducho povedané, vyhovorilo sa na to, že keďže tie ventily v plynových komorách vyzerali ako sprchy, tak ľudia sa tam podľa neho išli dobrovoľne sprchovať. Ale aby som nepoužil príliš neprimeraný príklad ohľadom dobrovoľnosti a dostal sa k meritu veci, tak uvediem ďalší príklad, ktorý pochádza z Afriky, ktorý sa týka farmaceutickej spoločnosti Pfizer, z roku 1996, v ktorom počas epidémie v Nigerii bol experimentálne podávaný liek, presne tak, ako boli experimentálne podávané vakcíny počas covidu, ktoré nesplňali všetky tri fázy dlhoročného schvalovacieho procesu. V Nigerii pre tento experimentálny liek, v ktorý zomrelo 10% zo 109 580 prípadov s vedľajšími účinkami, čo znamená, že zomrel približne jeden človek z desiatich. Vtedy lekári po celom svete tvrdili, že tento príbeh má nás naučiť, že hľadanie informovaného súhlasu hrá kľúčovú úlohu v procese experimentovania na ľuďoch, čo v skratke znamená, že ak niekto podpíše súhlas, že sa dá zaočkovať dobrovoľne, tak tým pádom farmaceutická spoločnosť nebude nesť žiadne následky. Samozrejme, farmautická spoločnosť sa počas procesu vyhovorila na to, že oni súhlas od ľudí, aj keď síce verbálne mali, ale to, že ľudia tomu nerozumeli, bolo pre nich už nepodstatné, pretože to bolo na dobrovoľnej báze. No a keďže na Slovensku máme osobu menom Mária Kolíková, ktorá bola ministerkou spravodlivosti počas experimentálneho očkovania a nevadil jej absolútne vyvíjaný nátlak na tých nezaočkovaných tým, že im budú obmedzené práva a slobody a teraz vidí, že bude mať z toho asi nejaký prúser, pretože sa začne odškodňovať za to, za čo ako ministerka spravodlivosti bola zodpovedná, tak sa jednoducho vyhovorila na to, že však tí ľudia sa zaočkovali dobrovoľne. Ľudia, ktorí sa zaočkovali mRNA er vakcínou proti pandémii, sa zaočkovali dobrovoľne. Ako keby si tým chcela umyť ruky, že ja nič, ja muzikant. Pres- Máme volajúceho poslucháča alebo poslucháčku. Nech sa páči, môžete hovoriť. Dobrý deň, tu je Korbela zo Žiaru nad Ronom. Asi pred týždňom som sa s vami bavil večer. Ano. Ja mám otázku na pána Uhríka. Či pozná Kamila Jakuba, ktorý tvrdí, že a v Európarlamente hlasujú pr- proti Slovensku, za všetky tie veci v agende 2030. A pán poslucháč, poprosím vás, počúvajte cez telefón a vypnite si rádio. Pán Suja, môžete reagovať. <laughs> či pardon, pán Uhrík, a či poznáš Kamila Jakuba alebo Kamila Pavučka, to je jeho skutočné meno. Aha. Ja ho poznám z nejakých, nejakých príležitostí. E, nechcem ho urážať alebo nejakým spôsobom sa k nemu nejak občernejšie vyjadrovať. Poviem to len veľmi e, skrátené, ale veľmi na rovinu. Podľa mňa pán Jakub má nejaké psychické ťažkosti v živote, lebo trepe hlúposti. Neverte tým článkom, čo vypisuje nie len o nás, ale často aj o iných politikoch. On si proste vymýšľa E, bulvárne nadpisy len preto, aby mal čítanosť na nejakom tom svojom e, internetovom portáli, ktorý prevádzkuje, len aby mu tam ľudia chodili, aby mu na to klikali. E, o mne napríklad minulé vypisoval, že poviem len jednu príhodu, len jednu príhodu, že aký je to, aký je to, aký je to de facto podvodník a snaží sa za každú cenu zaujať. Asi pred dvomi rokmi o mne napísal článok, že som v Európarlamente v delegácii pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými a priložil tam normálne snímku obrazovky z môjho profilu na stránke Európarlamentu, kde teda bolo naozaj napísané, že áno, som v delegácii pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými. A povedal teda, že som ovládaný Američanmi a rokujem s Američanmi a podobné veci ale z toho obrázku, ktorý zverejnil, on normálne vymazal druhý riadok, kde bolo napísané, že takisto som v delegácii pre vzťahy s Ruskou federáciou, lebo tomu už nesedelo do toho falošného článku, do tých falošných správ. A jednoducho to vymazal, ako keby to nebolo. Takže, takže toto je spôsob práce pána Kamila Jakuba. Netreba ho brať vážne. Overujte si prosím vás fakty, ktoré píše, alebo teda údaje, ktoré u neho čítate, lebo väčšinou väčšinou sú to veci, ktoré sú vytrhnuté z kontextu, ktoré sú prekrútené, premazané alebo nejakým spôsobom zmanipulované za účelom urobiť čo najväčšiu senzáciu a nalákať čo najviac čitateľov, aby proste on mal nejaký možno, že príjmy z reklamy alebo ja neviem, o čo presne mu ide ale teda rozhodne nepíše pravdivo a nepíše objektívne. Treba si tie informácie od neho určite, určite overovať. No ja ešte to doplním jednou takou pikoškou. Včera mal byť hosťom Daši Kvapilikovej Vajsabelovej a napriek tomu, že prislúbil účasť a bol s ňou na nejakom proteste, ktorý on organizoval, tak jednoducho sa na to vykašľal. Hosti e, síce sme mali 6 e, v relácii, tak nejako nechýbal. Pán poslucháč, nech sa páči, môžete položiť ďalšiu otázku. zmluve. Áno. Proti pandemickej zmluve sa malo e, oné. A naša vláda vlastne tú pandemickú zmluvu chcela zastaviť, ale nezastavila ho. zdržali sa hlasovania. Áno, e, v tomto máte úplnú pravdu a k tomu e, sa Nám bolo aj... povedané, že budú hlasovať proti. No, e, lenže situácia je taká, že je úplne iná, ako to vyzeralo, pretože pán Fico a mal telefonát od toho šéfa VHO a zrejme došlo k nejakým obchodom to môžeme konšpirovať, ja na to žiadne dôkazy nemám. Ja viem. No ale to isté tvrdí ten oný, že aj re, ja som volil republiku do Európarlamentu, ak počuje pán Uhrík. Určite počuje. <laughs> no, no počujem. ja som ich volil <laughs> do Európarlamentu. Lenže mm, napríklad teraz ste dali tam nejaké video z toho McDonalda, Niečo také. No, tak za to by som sa na vašom mieste ale hambil. Pretože no. keď som slova, tak propagujem slovenské halušky brinzové. A nie... A skúste byť eh, konkrétne, aby naši poslucháči vedeli a takisto aj pán Uhrik, že o, eh, o čo konkrétne išlo. Nejaké video... Ja viem, o čo ide, ja to odpoviem presne. Sedí, <laughs> eh, Dobre. No, tak... no Milan, tak odpovedaj. Jasne. <laughs> Môžem? Dobre. A, áno. Čo sa týka, začnem tým McDonaldom od konca, lebo to bolo také najčerstvejšie. Aha. Hej, ja som spravil také polovtipné video na TikTok a na Instagram, kde som povedal, že keď je človek aj nejakým spôsobom vlastenec alebo konzervatívec, že občas proste môže zájsť na hranolky do McDonaldu, že to nie je proste nejaký hriech alebo niečo podobné. Ja do McDonaldu teda nechodím, um, ale bol som tam výnimočne a toto video som nahral najmä preto, lebo my sa snažíme, a poviem to úplne na rovinu, poviem to úplne na rovinu, my sa snažíme priblížiť aj mladej generácii, mládeži, 20-ročným ľuďom, 25-ročným ľuďom a oni tieto veci jednoducho takto vnímajú, takto sledujú a oni si často predstavujú, že vlastenec je človek, ktorý nie je nič iné ako brinzové halušky. Že vlastenec je človek, ktorý je jednoducho zaslepený a počúva iba ľudovky a nepustí si nikdy e, nejakú televíziu alebo nejaké, e, nejaké moderné rádio alebo niečo podobné. A to je dôvod, prečo mladí ľudia vo veľkej väčšine volia práve progresívne Slovensko, lebo oni majú o vlastencoch kvôli médiám, kvôli progresívcom na školách, ktorí doteraz chodia po školách vymývať mozgy, oni majú jednoducho o vlastenectve skreslené predstavy. Oni si nás predstavujú ako nejakých e, skosnatených pánov z 18. storočia, ktorí, e, ktorí, sú, napachnutí, e, ktorí sú napachnutí naftalínom a odmietajú všetko, čo je v dnešnej dobe, ale to proste nie je pravda. A my sa práve takouto formou snažíme približovať aj tej mladej generácii a ukázať jej, že byť vlastencom neznamená, že človek si nemôže dať aj niečo iné na obed alebo na večeru, ako sú brinzové napríklad halušky alebo, alebo nejaký oštiepok alebo niečo podobné. Takže treba to brať z tohto pohľadu. Ja McDonald nepropagujem a určite nikomu neodporúčam tam chodiť, je to nezdravé a je to drahé a tak ďalej. Ja sám tam nechodím a svoje deti tam ani nenosím maximálne tak raz za rok, aby, aby teda aby mali zmenu. Keď to sa mi vôbec nepáčilo. To ste mali radšej slovenskou zástavou ísť so slovenským znakom, lebo v Amerike má každý Američan pri dome americkú zástavu. Keby ste išli so slovenskou zástavou, tak, nie, tak mi to hovorí niečo iné. Chápete? Ja no- tomu rozumiem, ale vy skúste prosím pochopiť, že my potrebujeme osloviť ľudí, ktorí majú 18, 19, 20 rokov, aby nevolili progresívcov a my ich e, jednoducho neoslovíme tým e, spôsobom, ako oslovíme starších a rozumnejších. To hovorím na rovinu, pretože oni majú inak nastavené hodnoty, sledujú iné filmy, hrajú počítačové hry. To je iná generácia jednoducho ľudí, ktorí to vnímajú inak a, nie je náhoda, že že aj, aj iní politici sa snažia samozrejme tieto trendy nejak zachytávať. A mňa len mrzí, že tá mladá generácia bola prenechaná progresívcom. Takže my sa skutočne snažíme E, názory sme nezmenili ani na ten McDonald, ani na podobné veci, samozrejme, e, to, to ani nejdeme propagovať, ale snažíme sa približiť e, tej mladej generácii tým ich jazykom a to si vyžaduje proste aj takúto formu niekedy, niekedy komunikácie. Nič viac za tým nie je. Dobre. Pán poslucháč, posledná otázka. <laughs> sem tam počúvam aj kotlovevové rádio. A uh, to ako chcete uh, do pána Uhrika vyrývať, <laughs> lebo uh, minule uh, som prehral jedno video s uhrikom, uh, či pardon, uh, s Kotlebom a uh, spýtal sa ma uh, Elo Rafaj, že či by som si to dovolil uh, prehrať aj uh, pred Uhríkom alebo Mazúrekom. <laughs> Ako? no, taká samozrejma vec, keď aj Kotleba niečo povie k veci, tak ja tu nikoho nediskriminujem. Môže aj Kotleba prísť e, do Slobodného rádia, len vtedy, keď má nejaký prúser. Vy ste ma zrušili, ako cenzurovali ste ma, ešte som ani len otázku nepovedal. No ale e, teraz ja vám dávam možnosť. <laughs> no, e, viem, že sa nemáte v láske, ale takto sa trieštia všetky e, strany na Slovensku, čo sú akože národné. E, aj druhé strany nejaké, čo teraz sú, čo zbierali aj tie podpisy aj za to referendum proti e, sankciám Rusku, ale tak každý má svoje akési vysoké ego a každý chce byť šéfom. No, no a a čo je eh, na tom zle. Každý eh, bojuje o svoju volickú skupinu, o svoju volickú základňu. Eh, čiže ja vám na, ohľadom toho referenda poviem, ani Slota, ani Švec, ani tí, tá partia okolo Matúša Alexu s týmto neurobia absolútne nič, pretože bol 17. balík sankcií, a tie referendové hárky petičné podpísalo 3 štvrte milióna ľudí a vrátane e, toho, že aj pán Uhrík robil reklamu, e, podpisoval, burcoval ľudí, aby e, prekročili tých 350 tisíc podpisov, ale keď to aj vyzbierajú, my tu máme 50-percentné kvórum, rozdeli sa to na polovicu, tá druhá polovica nepríde k tomu referendu a skončí to takým eh, spôsobom, ako v prípade Fica 27%. No tak eh, toto je celý ten problém, že tu nikto nemá záujem o nejakú systematickú robotu, ktorá eh, by mala určitú stratégiu, to znamená najskôr zrušiť kvórum, nie znižovať počet podpisov, lebo to sa dá zneužiť ale keď v žiadnych voľbách nemáme žiadne kvórum, tak by nemalo byť ani v prípade referenda alebo ľudového hlasovania na odvolanie prezidenta. Pokračujte. Na strany spojili, tak aj ten nahávka, či ak sa volá, keby sa dal, pridal k republike, tak republika by mohla mať 10%. O to mi ide. Chápete? Aj pán Uhrik to to počuje. No Milan, reaguj, eh, lebo <laughs> eh, asi odpovedám za teba, čo by som nemal. <laughs> No. Dobre, dobre, vyjadrím sa teda k, eh, jednak tým, eh, k, no, zaznelo tam, že Kotleba. Ja Mariana Kotlebu nejako už nesledujem, priznám sa, jeho politický výtlak je eh, bez urážky, ale minimálny, lebo tak to proste je. Boli, boli dvoje volie, boli parlamentné voľby a potom europarlamentné voľby a v obidvoch týchto voľbách získali niečo, nejaké drobné percentá, čiže, čiže prakticky minimum. Um, poviem to úplne na rovinu, v prvých voľbách parlamentných nekandidoval Kotleba, lebo eh, bol ešte odsúdený, čiže eh, nemohol. Eh, mal tam tú podmienku. A jeho brat mal 14 tisíc prezidentských, keď kandidoval, tak mal 12 tisíc voličov, tak to je čo. A keď sa vrátim keď ste boli ešte spolu, tak v prvých voľbách mal 156 tisíc osobných hlasov ako volebný líder, v druhých mal viac ako 170 tisíc. Kde sú e, vlastne títo voliči? <laughs> No, e, no to chcem povedať, že, že jednoducho jeho už nikto neberie politicky vážne. A to nehovorím teraz, akože my by sme ho nebrali vážne, ale e, ani média, ani ostatné politické strany nemá jednoducho vplyv, stratil ho a stratil ho kvôli svojej nejakej, kvôli svojmu správaniu a kvôli tomu, že jednoducho nedokáže vychádzať s inými politikmi, s inými ľuďmi. Akože nie je náhoda, že od neho odišli v podstate všetci schopní ľudia. Naozaj, to nie je náhoda. Keď odíde 1, 2, 3, 5, dobre, stáva sa v živote. Ale keď odídu absolútne, že všetci, všetci, a, a mnohí aj z rodiny, tak to nie je už náhoda. A viac to nebudem rozvi- nejak rozvíjať, lebo hovorím, nie je môjim nejakým zámerom ho tu ohovárať, to v žiadnom prípade nie, ale teda nie je to náhoda, že, že sa dostal na okraj tej politickej scény, je to, je to len a len jeho e, výsledok práce. No a čo sa týka tej ale zase spolupráce, ktorá tu bola naznačená, tak napríklad tá funguje podľa mňa pri tom e, zbere podpisov za referendum. E, sme dali dokopy sily, dali sme dokopy naše petičné týmy a hnutie republika pomohlo vyzbierať podpisy pod referendum, aby sa to referendum konalo a nehovorím o tej akcii, ktorú robili robila tá organizácia Vrat za vrata, lebo to bola iba nejaká výzva, iba nejaká všeobecná petícia. To nebola petícia za vypísanie referenda. Petícia za vypísanie referenda e, bola tá, ktorú sme teda zbierali aj my a bolo to odovzdané prezidentovi Slovenskej republiky, e, okolo 400 tisíc podpisov občanov. Prezident teraz ja neviem, nad, nad čím rozmýšľa, zrejme nad tým, že či je tá otázka ústavná. Proste mám pocit, že tak trošku naťahuje čas ako Čaputová. Um, no, ale... ale... Dokonči, lebo zo zahraničia máme eh, volajúceho poslucháča, Hej. aby nezložil. Áno, takže bude to na prezidentovi. My čakáme samozrejme, že sa nezachová ako Čaputová, že to referendum nesabotuje a vyhlási ho, aby sa občania mohli demokraticky rozhodnúť, že či chcú pokračovať proti ruských sankciách alebo nie. A plne súhlasím, posledná veta, plne súhlasím s tým, že popri tom treba to referendum aj sfunkčniť. Vláda súčasná, smer, hlas, SNSK, keď boli v opozícii a robili referendum o predčasných voľbách, prvý vykrikovali, že treba referendum sfunkčniť a že to 50-percentné kvórum je nezmysel. Nech sa páči, teraz sú pri moci. My očakávame, že tento svoj predvolebný slub naplnia a to referendum zfunkčnia, aby bolo referendum platné pri akejkoľvek účasti, takisto ako sú platné aj voľby. Takže toľko no, z mojej strany k tomu. Dobre, pán poslucháč, ste vo vysielaní, môžete hovoriť. Pekný deň, pekný večer prajem, pozdravím zo Šveťarska. Ja by som mal pár rýchlych otázok na pána Urika že kto drží politiku na Slovensku za gule, po našim povedané? Lebo vždy všetci rozprávajú, čo urobia a vždy, keď sa tam si dostane, tak nikdy to proste tak nie je. Tak len tak, že či taký nadhľad máte, keď ste už tak dlhšie v tej politike. Potom druhá otázka, by sme sa toho pýtali, či máte ešte nejakú spoluprácu s pánom Slotom a Švecom, lebo teraz čo urobili tú to referendum, tak to bola veľmi dobrá vec a veľa ľudí sa na to spojilo, tak si myslím, že keby ste spolu spolupracovali, tak by ste mali určite lepší výsledok vo voľbách. Ďalšia otázka je na Infovojnu, že či uh, viem, že ste mali kedysi akési hášterenie spolu s Infovojnou, že či by ste to nechceli nejako udobriť, lebo Infovojna si myslím, že má strašne veľký výklad a určite by vám to pomohlo uh, v ďalších voľbách, lebo uh, ja si myslím, že Šimečka vyhráte voľby a to už bude potom strašná katastrofa. A uh, posledná otázka. Uh, no ten pán, čo predo mnou hovoril o tých zástavách, tak ja žijem vo Švajčiarsku a tu je to proste každý jeden to má skoro na záhrade. A že či by sme nemohli urobiť nejakú takú verejnú výzvu na tým, že kto sa cíti ako Slovak, aby si dal svoju, ako našu zástavu na, na záhradu. To sú všetky otázky, ale ešte by som to len pánovi moderátorovi povedať, že uh, on viacej rozpráva ako host. Ja som si to všimol v posledných reláciách a ja si myslím, že by mal ten host dostať viac priestoru ako pán moderátor. Ďakujem za to, čo robíte. A... <laughs> Ďakujem eh, za objektívnu kritiku. Eh, ja som sa aj eh, pánovi Uhrikovi ospravedlnil, že odpovedám mesto neho, tak teraz pána Uhrika nechám. Položil poslucháč asi tri otázky, tak alebo dokonca štyri. Pamätáš si ich? <laughs> Mám zapísané, ale priznám sa, že tu prvú som e, nerozumel, lebo vypadával signál. A, pán poslucháč, prvú otázku zopakujte. No, tak e, budeme odpovedať na tie, ktoré e, si pamätáš, lebo Dobre. odišiel. Naozaj tam, hej, nevadí, no naozaj tam vypadá. No a teraz nám vypadol pán Uhrík, takže E, prehrám zvukovú ukážku e, z ohľadom pandemickej e, zmluvy. Pán Kotlár bol pána Makarov v STVR, tak... Pán Kotlár, aké sú vaše hlavné argumenty, pre ktoré Smer a SNS odmietli podporiť pandemickú zmluvu? Pandemická dohoda na prvý pohľad vyzerá ako vznešený projekt, avšak skrýva v sebe isté hrozby, ktoré by mal národ e, porozumieť. Predovšetkým funkcia generálneho riaditeľa sa podpisom pandemickej e, zmluvy mení z funkcie koordinačnej na funkciu riadiacu. Za ďalšie, Európska únia nám zakazovala vystupovať na rokovaniach medzivládneho vyjednávacieho orgánu po tom, čo opakovane zmietla zo stola návrhy Slovenskej republiky na zmeny a doplnenia pandemickej zmluvy. A za ďalšie, v posledných týždňoch si VHO presadila rokovať o pandemickej zmluve v utajenom režime hovoríme o tajnom režime, vo veciach, ktoré sa týkajú každého jedného človeka, toho najcitlivejšieho a teda ľudského zdravia. A už v utajenom režime sa tam následne objavili neakceptovateľné zmeny, neakceptovateľnejšie ako prvotné pripomienky, a to najmä v článku 4, odsek 2, odstavec 2, písmeno F. Samozrejme je to utajovaný režim, takže nebudem, e, len dávam pomocku pre tých, ktorí spochybňujú isté tvrdenia. Preto sa aj môžem spýtať predchádzajúcich prísediacich, či mali vôbec prístup k finálnej verzii pandemickej zmluvy, keďže nemajú mandát k čomu sa potom teda e, vyjadrujú. Pán Uhrík je pripojený, tak Milan, môžeš odpovedať na tie otázky toho poslucháča zo Švajčiarska. A potom tam bola ešte druhá otázka ohľadne infovojny, že prečo nás nepozývajú. Ja som sa túto situáciu pokusil niekoľkokrát napraviť. Uh, oni mali nejaké spory, že vraj s Milanom Mazurekom, že ich nejako urazil, alebo čo pred nejakými 4, 5, 6 rokmi, neviem presne už kedy. A ja som povedal, že zakopme túto vojnovú sekeru a nemám problém sa aj v relácii ako nejak, nejako lutovať proste, že dobre, stalo sa, e, povedali jedni, povedali druhý, ale kvôli tomu sa nemusíme do nekonečna hádať. No napriek tomu Infovojna nás pozvať nechce. E, začínam nadobúdať presvedčenie, priznám sa, že to možno nebude celkom o tom, či sú alebo nie sú urazení na pána Mazureka, Eh, keď eh, urobte vy jednu vec, pán poslucháč, poprosím vás, aby som nebol ja ten nejako, že vynášam zle informácie alebo čo, ale skúste si naklikať stránku, keď poznáte finstat.sk, tam, eh, to je stránka, kde vám ukazuje oficiálne hospodárske výsledky jednotlivých firiem a občianských združení. A do tejto stránky finstat.sk si naťukajte Infovojna a pozrite si, aké výnosy má Infovojna z činnosti za posledné roky. Tak napríklad za minulý rok to bolo viac ako 400 tisíc eur. To sa nezdá, ale Infovojna zarába neviem odkiaľ, a toto je, toto je otázka možno, možno pre každého na zamyslenie, že kto dokáže e, Infovojne, koľký ľudia, alebo ako to je vlastne zaplatiť 400 tisíc eur. Ja, myslím si, že netreba veľmi rozmýšľať, no. a, aby človek pochopil, že asi odkiaľ tieto peniaze idú, kto tam najviac v tej infovojne e, vystupuje, respektíve kto tam stále vystupuje, prečo nás nepozývajú. Ale to... No, lebo uh, to je info vojna Lašákovej a uh, <laughs> tej party zo Smeru, keď budem uh, uštipačný. Ale môžem sa míliť, no. Kašparovcov, no, určite niečo posielajú aj ľudia. Hey. Určite niečo posielajú aj ľudia na príspevkoch, ale asi každý uzná, že 400 tisíc eur ročne nemajú z členských príspevkov od poslucháčov a podobne. Takže, mhm. no. Máme je ďalšieho... na infovojnu, že a, a ako no. sa im tak zrazu zázračne začalo dariť? <laughs> Dobre, e, neviem, e, či sme odpovedali na všetky tie otázky, ale e, poslucháč z Nemecka sa znovu dovolal, tak ste vo vysielaní položte otázky. Pána Urika, keď mám takú prvý tost, je posledný Jozef. Ja som sa pýtal eh, asi v auguste, v septembri v roku 2023 pred voľbami tú istú otázku, eh, ktorú položím aj teraz. Um, že vidíme, my občania, síce ja nesom zastancom politických strán a, a tak ďalej, ani neoprednostňujem žiadnych politikov, vidíme, že politické strany napríklad, ktoré sú staré, ako ja neviem, e, smer, hej, alebo SNS, alebo neviem, koho ešte mám menovať, nemajú, nemajú napríklad KDA, nemajú, jak sa hovorí, kádre, nemajú štruktúry, nemajú kapacity. A vtedy v, v auguste, septembri 23 pred voľbami som sa pýtal pána Urika, myslím aj sú, že koľko je členský poplatok v republike a, a riadenie štátu, akože na všetkých úrovniach, hej, cez ministerstva, diplomatov a teda, a ale proste aj vzdialení ľudia, čo sa týka bezpečnosti, medzinárodnej bezpečnosti, tak som sa pýtal, že či má republika a, takéto kapacity, keď hovorili, že tam majú nejakých 1300, ak sa nemením, 1400 členov. Takže moja otázka teraz nie na Marko toho, čo ste hovorili, že chcete aj mladých ľudí. Však keď môžu chodiť e, e, títo progresívci po školách, tak e, nemyslím si, že by bol problém, že vy, vy ste mohli chodiť, alebo hoci ktorá politická strana, keď už sa to tak však bije, ale moja otázka znie, že čo sa zmenilo od, to, od tých volieb 29. februára 2020, čo sa zmenilo od 30. septembra 2023, aký je súčasný stav v republike, eh, či máte viacej členov, máte, ja neviem, 5 tisíc, 10 tisíc, lebo zatiaľ ešte súvaha alebo čísla ako politickej strany nie sú, takže sa nedá nahľadnúť a, a aké sú proste členská e, základňa, alebo napríklad po tých 79 okresoch, lebo normálne politická strana by mala mať svoje vysunuté pracoviska. Takže skúste mi na toto odpovedať. Dobre, e, Milan, tak e, otázok bolo niekoľko tak môžeš začať napríklad s tým, že koľko máte momentálne členov, potom aké máte kádre na obsadenie jednotlivých ministerských postov alebo bezpečnostných službách a tak ďalej. Môže sa rozhovoriť. Áno. E, čo sa, týka, čo sa týka tej personálnej štruktúry Hnutia republika, tak e, táto personálna štruktúra, a to musím zaklopať a poďakovať kolegom, zostala aj po voľbách v roku 2023 eh, v podstate eh, nedotknutá. Áno, prišlo k nejakým individuálnym zmenám eh, na úrovni jednotlivcov, kedy niektorí proste potom ako napríklad odišli z Národnej rady a už sa nebo, nestali, neboli zvolení e, znovu za poslancov, tak napríklad odišli pracovať do súkromného sektora a nemôžu sa politicky angažovať, lebo by ich proste vyhodili z roboty, poviem to tak mhm. ľudovo. Ale to sú, to sú naozaj, že jednotlivci, ktorých spočítate na prstoch jednej ruky, tak drvivá väčšina tých odborníkov, tých expertov zostala a ako skvelá partia skutočne pokračujeme ďalej. Ja nemôžem na kolegov, ktorí zostali a s ktorými spolupracujeme, povedať krivého slova, každý si perfektne rozumieme, sú to špecialisti, experti, či už je to eh, generál Viktorín alebo plukovník Pukán alebo ďalší, ktorí sa, ktorí sa angažujú. Teraz sme rozširovali odborné týmy zase ešte o, o zdravotníctvo, o hospodárske záležitosti, obmieniali sme to trošku. Takže e, na tej odbornej úrovni si myslím, že pracujeme veľmi dobre a keď to porovnám, keď to porovnám pri všetkej pokore a pri všetkej skromnosti s tým, e, ako napríklad e, vystupuje pán Huliak, alebo teda tam tá partia, tak si myslím, že republika je personálne oveľa lepšie vybavená, ako sú tie strany, ktoré sú momentálne aj súčasťou vládnej koalície. Čo sa týka počtu členov, tak tých trošku ubudlo, to je úplne ale prirodzený jav. Keď ste dlhšie v politike, tak e, si všimnete jednu vec. Pred voľbami k vám ľudia prichádzajú, myslím členovia, a po voľbách potom mnohí odchádzajú. Je to dané jednak, áno, je to dané jednak e, u niektorých aj vypočítavosťou, že vidia vysoké preferencie pred voľbami, tak rýchlo sa pridajú a dúfajú, že po voľbách dostanú nejakú pozíciu alebo nejaký benefit, nejakú výhodu. Áno, sú aj takí ľudia, sú aj takí, to sa stáva. Tomu sa nejaká politická strana nevyhne. Treba to len nejakým spôsobom včas odhaliť takýchto oportunistov. A títo oportunisti potom zvyčajne po voľbách, keď sa teda nedostanú na vytúženú nejakú pozíciu, flek, alebo nedostanú nejakú zákazku, alebo čokoľvek, tak zvyčajne potom odídu No a druhá skupina ľudí, ktorá po voľbách nejakým spôsobom vždy odchádza a pred voľbami vždy prichádza, sú normálni slušní členovia, občania, ktorí nie sú oportunisti, ale je to dané jednoducho prirodzeným cyklom politiky, že v období pred voľbami je ten záujem verejnosti, záujem ľudí o politiku oveľa vyšší. Oveľa viac ľudí sleduje, že čo, ktorá politická strana robí, čo s nami bude, koho máme voliť, to má aký program, to má aké osobnosti, to, čo so Slovenskom plánuje a nejak tak, tak prirodzenejšie sa tí ľudia angažujú v tej politike a ťahajú sa aj do politických strán, alebo teda prihlasujú sa do politických strán. No a potom, keď príde takéto bežné obdobie medzi voľbami, ako je napríklad teraz, kedy, kedy, e, kedy tá, napríklad my sme mimo parlamentná politická strana a nemáme teda tú agendu takú, že by sme vedeli uh, tých členov naplno všetkých zapojiť, pretože nemáme na starosti ministerstvo, nemáme na starosti Národnú radu Slovenskej republiky a tak ďalej. E, jednoducho nemáme taký veľký aparát, ako majú parlamentné strany. To je objektívny fakt, to nie je ako nárek alebo, alebo niečo, niečo na smiech, to je proste objektívny fakt a vždy to tak je. Tak e, tí ľudia potom jednoducho v tom medzivolebnom období ako si stratia o tú politiku záujem. A on... dobre, e, máme opäť volajúceho poslucháča pravdepodobne eh, zo Švajčiarska, tak eh, teraz ho už nechám hovoriť samého. Nech sa páči, ste vo vysielaní. No som počul, že to ako si vypadalo. Že počujete ma dobrá? Áno. Dobre, Hovorte, no, prvá... zopakujte tie otázky, lebo pán Uhrika si zapamätal no, jednu. No, preto volám naspäť. Eh, že prvá otázka bola, že kto drží politikov za gule u nás, lebo vždy sa rozpráva jedno a robí sa úplne niečo iné, že či pán Uhrik vidí tam troška uh, cez že kto to tam, ako to tam funguje. A potom... Dobre, eh, prvá otázka, odpovedaj Milanko. No, čo drží politikov v Zagule, e, ťažko nám to odpovedať. E, nás napríklad v Zagule nikto nedrží, keď to tak mám povedať, <laughs> lebo, lebo e, my si aj tú politiku robíme tak, ako to cítime, tak ako to považujeme za rozumné a ako to považujeme za správne. A aj z tohto dôvodu napríklad v Europarlamente spolu s kolegom Milanom Mazurekom, viete, vystupujeme veľmi otvorene. Ak treba, tak veci aj veľmi tvrdo skritizujeme. Nemáme na rozdiel od slovenskej vlády nejakú, nejakú, nejakú obavu alebo problém aj hlasovať proti tomu, čo Európska únia navrhuje, čo navrhuje Lénova, čo navrhuje Ševčovič a všetci títo bruselskí progresívci. My, my reálne proti tomu aj hlasujeme, nie len o tom rozprávame, takže e, za nás v Hnutí republika môžem povedať, že sme úplne slobodní a nikomu nie sme zaviazaní. E, na druhej strane e, sú iné politické strany, také tie staršie, ktoré majú veľké prepojenia na sponzorov, majú aj mnohé kauzy, ľahko sú aj vydierateľní, možno nejakými kšeftami, možno nejakými úplatkami alebo nejakými podobnými vecami a potom to na tých politických činoch vidíte. Vidíte, že ten človek niečo hovorí, ten politik, a potom, keď príde na hlasovanie, tak zrazu zahlasuje úplne naopak, inak, bez vysvetlenia. A, a často to nedáva logiku. A tá logika je práve niekde skrytá v pozadí, že ho niekto drží za gule, že ho niekto vydiera, že sa mu niekto vyhrozil, že pustí na ňo nejakú informáciu alebo ho udá policajtom alebo niečo podobné. Takže áno, toto je veľmi časté, že politikov niekto drží za gule, ale teda rozhodne to nie je prípad hnutia republika. No, ehm, ja to možno ešte doplním. Častokrát sú tzv. sponzory a mecenáši oligarchovia, ktorí dajú peniaze na tú predvolebnú kampaň a potom za to chcú protislužbu. Pán poslucháč, druhá otázka. Ďalšia otázka bola na to spájanie, že čo urobili to referendum pán Švec s pánom Slotom že to bol veľce, veľmi dobrý nápad a aj sa do veľa ľudí na to spojilo, že či tam medzi vami pokračuje nejaká spolupráca, alebo ste to už nejak ukončili, iba pred, eh, pred eurovoľbami a tak? Mhm. No, dobre. Takže eh, Švedza Slota. To som odpovedal, že naša spolupráca s týmito ľuďmi, ale aj s inými je korektná. Sme v kontakte, keď treba. Boli sme v kontakte teraz pri zbere tých podpisov. A teraz všetci čakáme, že ako sa rozhodne prezident, či to referendum vypíše, alebo či bude po vzore Šaputovej hľadať spôsoby, ako to nejakým spôsobom sabotovať. Ale čo sa týka tej spolupráce, tak e, určite nemáme žiadny problém a ako dôkaz, že dokážeme spolupracovať, uvediem našu otvorenú kandidátku na eurovoľbách, kde sme naozaj mali aj ľudí z vonka, z iných politických strán. Uh, uvediem zber týchto podpisov pod referendum, kde sme sa spojili s ostatnými politickými stranami a to, že republika a aj Milan Uhrík teda dokáže spolupracovať s inými politikmi, to vidíte aj v Európarlamente, že sme členmi e, veľmi významnej frakcie, vlasteneckej frakcie Európy suverených národov spolu s AFD, spolu s Poliakmi, spolu s Francúzmi a tak ďalej. A to sa bez schopnosti spolupracovať jednoducho nedá. Takže my, my spolupracovať nemáme problém. Len hovorím, že na spoluprácu treba dvoch a často je problém, že tí druhí majú buď neprimerané požiadavky, alebo jednoducho a skrátka spolupracovať nechcú. Sú aj takí. A ďalšia otázka, pán poslucháč? A, že či pán Uhrik sleduje pána Zoroslava Kolára? Jo, sledujem. Sledovať viem, že existuje, ale nesledujem ho. Priznám sa, akože takto na pravidelnej báze každé jeho video alebo niečo, lebo ja ho vnímam skôr ako nejakého nie politika, ale skôr ako nejakého, nazvime to, že vynášača zaujímavých informácií, ktorý jednoducho púšťa Čiže do sveta influencer. Také niečo, také niečo, nechcel som použiť ten výraz, ktorý púšťa do sveta nejaké pikošky zo zákulisia, zo šedej zóny alebo zo čiernej zóny doslova. Ale nevnímam ho ako politika, ktorý, ktorý by teda nejak chcel alebo mal potenciál e, byť nejakým že ministrom alebo niečo podobné to asi nie je celkom eh, jeho, podľa mňa, šalka kávia a tam si myslím, že sa ani nehrabe. Mhm. Pán poslucháč. Nemyslel som, že či ako, ako politika, ale akože robí docela dobrú prácu, veľa ľudí ho sleduje. Len tak, že či o, eh, tam tiež nebude nejaká spolupráca, by sa podarilo, lebo akože robí dobrú prácu, si myslím. No a posledná, posledná otázka je, čo eh, pán spomínal na tie zástavy v Amerike, tak vo Švajčiarsku to je tiež takisto že proste každý jeden tu má na, Švajčar tu má na, na, na svojej záhrade švajčarskú vlajku, že či by sme nemohli urobiť nejakú výzvu pre Slovákov, ktorí sa nehambia za to, že sú Slováci, aby si dali uh, slovenskú vlajku tiež na záhradu, aby sme ukázali, že sme tiež jeden národ a ne ako to robí teraz Matovič, že všetci, všetci sú rozhadaní a proste takto to ďalej fungovať ne, nemôže. A vyhrá Šimečka voľby, tak uh, to tam fakt, ako oni hovorili, že keď vyhrá Fico voľby, že to môžeme zavrieť a zájde slnka už zase nevidia. Dobre, to je všetko. Ďakujem veľmi pekne, majte sa. A ďakujem veľmi pekne pánovi poslucháčovi zo Švajčiarska. Ešte sa ťa spýtam na jednu vec. Aký koaličný potenciál má republika, aby ste náhodou neskočili ako slobodní alebo AFD a tak ďalej, že s vami nikto nebude chcieť ísť do koalície? Čo v tejto veci robíte? v republike? Republika má podľa môjho názoru skvelý koaličný potenciál, určite lepší ako bol pred e, dvomi, tromi alebo možno aj štyrmi rokmi, kedy nás e, niektorí nie že odmietali, ale boli takí opatrní, poviem to tak. Dnes je hnutie republika, e, pozrite sa na, na situáciu, ako to je. Dnes je hnutie republika akceptovanou politickou stranou na, na doslova, že európskej alebo možno aj svetovej úrovni. Dnes nemáme problém príjmať a dostávať pozvanky od eh, veľvyslanca Ruskej federácie, od eh, republikánov zo Spojených štátov amerických, od nemeckého AFD a tak ďalej. So všetkými eh, rozumnými ľuďmi spolupracujeme, nikto nás nevylučuje a jednoducho sme rešpektovaným partnerom naozaj na tej najvyššej diplomatickej úrovni. Už nikto nehovorí, že republika je toxická a že stretnúť sa s politikom republiky je problém. Toto už, to už dávno uh, tento, tento nonsens a tento nezmysel bol vyvrátený a dávno neplatí. Čo sa týka koaličného potenciálu na slovenskej politickej scéne v prípadnej vláde, tak to je samozrejme otázka aj na našich prípadných koaličných partnerov. Dobre, posledný poslucháč, nech sa páči, ste vo vysielaní, už viacej nestihneme, opäť zo zahraničia. Môžete položiť Ďakujem. otázku. Keď už boli viacerí priatelia poslucháči v exile, pripája, sa k ním aj Christian Viedne. A chcem sa opýtať, že v čom sa mýlim pána Uhrika, keď si vysvetľujem, že tá zákazka prvá, ktorou sa zaoberal parlament o revízii justície a hlavne, na toto sa zamerajte, prosím vás, to je hlavná otázka, prečo museli byť skrátené aj premočacie doby pre mňa je to, že sú na ľudí, ako povedal ich chránenec e, Jaroslav Slávek, hej, že sú e, voliči s prepáčením ho, tri bodky, ale keď dostali zákazku, že to musia spraviť od tých svojich oligarchov, aj od toho domovníka Ficovho, aj od tých e, ostatných Haščakovcov a, a spol, žienty a čo ja viem, čo sú okolo nich, Takže ja si vysvetľujem, že to bola od nich zákazka, preto sa tak ponáhľali, všet, na všetko kašľali a teraz plačú, že ne, nemajú čas a že musia robiť po, e, opatrne a podľa zákonov. Čo sa milí, že si to takto vysvetľujem? Vysvetľujete si to aj vy? No, aby som nebol dlhší. Ďakujem. A ďakujem pánovi Kristianovi z Viedne. A Milán, máme posledné 3 minúty do konca relácie, tak mm. skús e, na to odpovedať, Dobre. lebo to bola dosť rozsiahla Ďakujem. otázka. Mhm. Ďakujem. Bolo za skôr konštatovanie. Pozdravujem pána Kristiana. No, e, my sme to tiež kritizovali, pretože ľudsky sme nechápali, keď sa v parlamente počas tej už novej vlády Roberta Fica vtedy tam bol ešte Pelegrini ako, ako predseda hlasu a teda Andrea Danka, keď sa schvaloval ten nový trestný zákon, kde sa znižovali tresty za distribúciu drog deťom na školách. To som nechápal, to nechápem doteraz. Ja viem, že to bol tlak z Európskej únie, ja viem, že na tú vládu tlačili, ale proste tam sa mali zaseknúť a nepustiť to. Nemali tie tresty za dílerstvo drog na školách znižovať. To bolo šialené, to bolo choré, to je zlé. Takisto premočať tie doby, ktoré boli spomínané, alebo, alebo e, úprava toho trestného zákona tak, aby sa vybraní ľudia dostali na slobodu. No a poviem taký jeden príklad, že pozrite sa, teraz je vo väzbe v podstate za mrežami, teraz je za mrežami Dany Kolár za nenávistné prejavy. Šutaj Eštok z Lasu sa vyjadril, že nenávisné prejavy chce ešte prísnejšie stíhať, aby za nenávisť na Facebooku, na internete proste ľudia e, boli e, ľahšie postihovateľní. A ja sa, ja sa čudem tej súčasnej vláde, lebo keď, keď potrebovali dostať von e, keď sa potrebovali dostať von svojich ľudí, Bedra alebo Kováčika alebo týchto, tak vedeli expresne zmeniť trestné zákony, aby, aby sa to proste nastavilo tak, že boli prepustení na slobodu alebo teda sú stíhaní na slobode, nie sú za mrežami, ale v prípade nenávisných trestných činov jednoducho Fico sa predčerom, kedy v televíznej relácii e, alebo v, v sobotných dialogoch sa mi zdá, vyjadril, že on si bombica nepamätá, on, on ho nepozná. Myslím Daniho Kolára. A, no tak, keby som mal ako, ako, ako čas, tak to prehrám, ale už ho nemáme kedy. To, to, to, akože, mhm. ako, ako to, je naozaj, to je naozaj výsmech. To je naozaj výsmech. Tak Kováčika Bedra si pamätá, tam vybavil zmenu trestných zákonov. Expresne to bola prvá vec, prvá, prvá, prvá, čo robili po voľbách ale keď treba pustiť eh, niekoho za, za názory alebo eh, slobodu prejavu na internete, tak vtedy ho nepozná a hodí ho cez palubu. To mi príde neférové, to mi príde, takto by sa ten premiér predsa len správať nemala. Toto sú veci, s ktorými aj my nesúhlasíme a ktoré by sme určite robili inak. Uh-huh. Mhm. Milánko, záverečná minúta E, povedz, e, čo máš ešte e, na srdci a rozľúď sa s poslucháčmi. Nejaké také záverečné posolstvo a možno, že to doplním prieskumoch už občas predbehnete hlas, tak aké vidíš tendencie do budúcnosti ohľadom preferencií republiky? Tak preferencie nie sú dôležité, dôležitý je volebný výsledok, ktorý bude potom reálne vo voľbách, lebo ten môže byť aj vyšší, ale ako sme sa presvedčili, aj nižší. My urobíme všetko preto, aby sme ľudí, občanov, voličov presvedčili, že hnutie republika je naozaj správnou voľbou a že v tej vláde jednoducho chýba. Že keby tam ten náš vlastenecký hlas znel, tak aj tých smerákov by sme tlačili do ako prípadný koaličný partner, hovorím teoreticky, že by sme ich tlačili viac do takej vlasteneckej politiky, že by sme zabránili tej falošnej dôtvárnej politike ako dnes, keď schválili zase nové kolo proti ruských sankcií a podobné veci. Jednoducho, že by sme, že by sme dokázali eliminovať tie negatíva, ktoré tá vláda robí a naopak by sme dokázali presediť viaceré pozitíva, ktoré máme aj v tom našom programe, aby sa ľuďom na Slovensku žilo naozaj trošku lepšie a aby bola zachovaná aj tá sloboda pre každého, nech si žije ako chce. Tak. a mne už e, ostáva sa len s tebou a takisto s doktorom Miroslavom Sujom rozlučiť, ktorý bol hosťom prvej časti relácie. Prajem ti e, veľa úspechov v Európskom parlamente, aby ste tam niečo e, presadili, aj keď tá situácia je pomerne ťažká. Lúčim sa s tebou a takisto aj s našimi poslucháčmi. Do počutia.